Polonet Srbije vam predstavlja Radio Tatooine 202. Hello there. We would be honored if you would join us. Utini! If there's a bright center of the universe, you're on the planet that it's farthest from. Dobar dan i dobrodošli u novu 106. epizodu podcasta Radio Tatooine 202 na portalu Holonet Srbija. Uh, Moje ime je Filip Đorđević, x reprezentativac Srbije koji dalje ne pobedio njenu partiju na XTC-u. A sa mnom je, kao i uvek, moj kolega i prijatelj Lazar Milić, 100 godina ga ne vide. Najveći ljubitelj botanaca, hashtag prva meta zvezda smrti je trebao biti Bota Vuj. Laki, čao, šta ima? <laughs> da si diskonte, pozdrav svim slušalcima, nisam, ne viđam te, znači, nedostajao si mi mnogo. Ali evo nas po... <laughs> evo, evo šalim, <laughs> šalim, da, da. pokažem ti srce rukama. Evo, jednu, deltu, evo ja Jednu deltu, deltu ovaj, to se ne vidi, ali nije bitno. Ali nema veze, da, znamo. Osećamo u sili to. To, to, to. Uh, <laughs> ma, bukvalno ovih dve nedelje prošle, tri boga mi. Pa, gotovo Samo četiri, nešto sam u nekoj... Bo, da, da, samo sam u nekoj gužvi, rabotam, pa, ne znam, trči vamo tamo. Obojica smo imali taj moment, tako da... I još ima neka devojčica, razumeš, i ona još na sve to, pa au, razumeš, ne, kako se postići, kako se postići, ali evo, evo, borba, borba, evo nas, ali... evo nas. <laughs> O, da, um, da, ovaj uvod nekako uvek, sad dugo se ispod čuli, tu imamo svašta da pričamo, o, ima tu novih stvari zanimljivih, uh, ja bih da krenem od, što se kaže, Elephant in the Room, Ovaj, ako, jedino ako ste živali ispod kamena u zadnjih četiri nedelje uh, i niste borali na društvenim mrežama, ne znate da se odvija trenutno X-Ray Team, Team, Team šampionat. Ovaj, generalno da, uh, odigrana su pa de facto prva tri kola. Uh, Srbija je u prvom izgubila od Meksika 4 prema 3. Uh, tu uvek imam onako žaljenje jer mogli smo lagano da ih pobedimo jer sam ja izgubio na tehnikaliju. A, Francusku koju smo, koja je bila jedan od prvih favorita smo tukli pre, 5 prema 2 što je onako bilo ovaj neverovatno za sve. Nas, za nas ne naravno, ali za sve ostale je bilo neverovatno. Ovaj, I je trenutno u momentu kada mi ovo snimamo 19. juna u 15.10 posle po, pre, 15.10 pre podne uh, Srbija gubi 4-1 od Japana, odnosno nema šanse da pobedi. Tako da jedina šansa je da probamo da izvučemo 4-3. Što uh, ova moja rečenica može vrlo brzo da ostari do momenta dok ovaj podcast bude bio objavljen, tako da da, um, vidjet ćemo u svakom slučaju, ispratit ćemo i te preostale dve partije, ali generalno za sada stanje nije sjajno, drugo, treće kolo smo dočekali kao prvi na tabeli, iz njega ćemo izaći vratno kao treći ili četvrti, vratit ćemo se tamo gde smo bili posle prvog kola, tako da, a, da, ostali su nam Francuska, Švajcarska i Danska, imamo jedno kolo i pauze, tako da vidjet ćemo šta možemo da izvučemo i da li možemo da se plasiramo na, na taj finalni turnir, dakle za one koji eventualno ne znaju, zbog covid i svega ostalog, uh, XTC, odnosno XTC šampionat se odvija preko tabletop simulator, odnosno igramo virtualno svoje partije e, i e, obzirom da je to razlog, ima mnogo više reprezentacija, e, čak 38 i to je uh, Laki u srcu te nosam i to je ovaj... <laughs> Znam da bi kad tad ti na to, realno da se razumemo. Uh, Pa misli. Znamo se previše dobro. A, pa, Ovo, da, ovaj, a. Pa. I, i point, da, uh, eh, point je da uh, smo onda morali da se, da se stavljamo u grupe i iz tog razloga, uh, obzirom da smo u grupama, moramo da... Um, moramo da uh, imamo igramo, igramo round robin u grupama i onda najbolja dva tima iz grupe svake od pet grupa prolaze igraju final, finalni turnir uh, za, to će biti 10 najboljih reprezentacija, verovatno, i one će igrati uh, posebno ovaj, još jedan round robin turnir gde će se odabrati ko je, koja je najbolja od svih, odnosno koje su tri najbolje, kako god hoćete to da gledate. Tako da ćemo saznati koja će biti najbolje od najbolje tri reprezentacije ovaj, kada je u pitanju igra minijatura. Tako da da, ovaj, to je negde ono što kaže, šta, šta je novo trenutno na, na ovom... Eh, kada je, kad, je, kad je moja priča u pitanju i ono što je bila, tako reći, glavna tema na tim društvenim mrežama, znači bukvalno svaki dan smo objavljivali nešto vezano za reprezentaciju, tako da ste verovatno relativno si u toku po tome šta se tačno sve dešava. A, da, a, e, dakle, e, Laki, ono što je za nas redovna tema u, u ovom uvodu su, je čitanje, odnosno knjige i stripovi. E, da. Ali pre knjiga i stripova, obzirom da nisi bio u zadnjem holoklonu, nažalost, Nažalost. A, da li si gledao ovu najnoviju epizodu Bad Jesam, jesam, da, juče bukvalno, sinoć tačnije, u, ne znam, ja bio 12 sati, ali morao sam da pogledam. Da, prosto. Super je. Da. Ajde ove onako utisci do da sada Bad Batcha, bez spoilera naravno. Ovaj, kako ti Ma, se to čini? Su, super je, znači svaka epizoda je gas. Čak i ova epizoda sa, sa ajde, red, pa neka bude to malo spoiler, sa ovo je dve iz epizod iz uh, sedme pa sezone pa Clone Warsa. Možemo, možemo, to, to je već matoro. Uh, da, evo, čak, ček, čak, da, da, da, čak ta epizoda kad sam ih video, prvo rekao kao ne, ono zašto. A moj laki, ali, ali, znaš da, ko da, mi je najdraži tu, nemoj znam, sad znam, sve mi je jasno, meni nešto nisu one. I kad sam ih vidio kao rekao, a dobro, aj ne, ne, vez, još svaka da bude super, ali međutim i, i ta epizoda je bila baš dobra. Ima tamo, Tako da ima tamo neki eho. Da, <laughs> ja sam je. <laughs> dobro je, dobro je skroz. A, I ove dve ove ovaj, su isto jako dobre, pogotovo ova poslednja. Uh, um, muzika u toj poslednjoj epizodi. Da, znači. da, da, da, da, da, da. Ona je da, jedan, da. ona je jedan moment, ona je jedan moment, ako znaš jest, na koji da. mislim tačno. Mislim da, da mislimo na isti. <laughs> Da, baš, baš je, baš je ovaj, dobar. Tako da, ne, Bad Batch je stvarno jako dobro. Jako dobro, sve pohvale. Da. A, pa da, ovaj, generalno gledano, a, zanimljive su epizode, onako, mislim da ima tih kemija koji, onako, neki su logično očekivani, a neki su ono baš neočekivani. I onako, baš je trade-off dobar. Za, da. Pogotovo za ovu poslednju epizodu, ali o tome u narednom holoklonu, ja e sad ne idemo dalje u, u priču. A, Laki, ovaj, knjige i stripovi, čitanje kako stojiš, da. gde se nalaziš? Ajde prvo sa knjigama, znači Tron, uh, Greater Good, Bukvalno ostalo mi još, ja ne znam, 50 strana još, ali nikako ne, pa sad duše nemam čak ni vremena da ga pročitam, ali problem je što mi se knjiga apsolutno mi nije, ne leži, znači ekstremno mi je dosadna i to mu samo daje još ovaj, na, još otežavajuću okolnost, još teže onda i čitam. Da, Tako da ne znam, nadam se da ću ga, trebao sam danas, ali neću moći da, da stignem ni danas da čitam, tako da nadam se sutra, prek sutra da bi trebao da je, da je završim, pošto jako mi je malo ostalo, ali eto neki utisci jako dosadno. A sad, ajde to, što sam ja sad to razvukao, pa mi je kao možda zbog toga dosadno. Mislim, ima verovatno i toga, ali pre, bukvalno mesec dana sam čitao knjigu koja je jedno tri puta duža od, od Trona, razvukao sam isto, ali bila je mnogo interesantnija. Da, Tako da sam da. ono i, i više mogao i da pročitam ovo M, što mi je dosadno, ne mi se onako ne čitam. Bukvalno sad samo hoću da, da ga završim i to je to. Neko imam osjećaj, ovaj, već mogu da dam nek, neka mišljenja, već imam, ovaj, imam osjećaj da je a, i ono baš što sam se i plašio, da, da tri knjige je bilo možda čak previše za ovo. Jer tačnije, prvo kad sam pročitao Chaos Rising, mislio sam, aha, ima, ima ovde materijala, e onda kao da je ovaj, ova druga knjiga, ono, filerčina ogromna, pa će treća da bude, nadam se, dobra, skroz. Zašto, zašto mi ovo isto kao, što kaže, zašto mi ovo jako, jako liči na, na ovaj, onu prvu novu Tron trilogiju? Znači, prva knjiga super, druga knjiga spora, treća knjiga okej, okay, i onda kao na kraju nije tako loše. Ali ovaj, negde, negde je slično. Negde pa s tim što s tim što meni se recimo uh, pazi ja, ja ću to dotle da odem da kažem da meni Alliance bolja nego ova Greater Good. Uh, ne znam, ja kako pročitam Padme kao treću reč u poglavlju, ja samo zatvorim knjigu, tako da meni je bilo meni je bilo onako baš ja baš nisam meni je, meni u Alliance su najveći problem bilo kako je Zan pisao Vadera. Meni je to bilo tako... Ah, Vajni Vader. Kao Anakin. Kao Anakin. Vajni Vader. Ovo Vajni Vader, da, da. kažem, da. Pa dobro, pazi, meni toga. Ove, ovaj, ja sam nekako to, to ignorisao u smislu, to je Zan, pa ajde, idemo dalje. Ali ovaj, ono je baš bilo meni, čim kažem otvorim vidim Padme, ja sam samo zatvarao knjigu do narednog neke prilike kad mi dođe ono da čitam. Ovaj, ali generalno ovo, ovaj Greater Good ja sam negde i pripremio za to. Rekao sam ti da taj srednji deo ultra dosadan. Ovaj, ali ajde što je to dosada, nego što, što se Tron ne pojavljuje u, u nekih stotinjak strana, nema Tron, ne, ne, ne pojavljuje se on, nego A, da, sve... Da, ali, znaš šta je poenta ovoga? Familije, ovo, ono... Poenta, poenta ovoga je da Zan setupuje svoje buduće knjige. Znači on sad ubacuje likove koje će vratno da mu budu u narednim njegovim knjigama fokus ili, ili će da bude neki, ne, ne, neki materijal, da spremaju nešto za neki drugi materijal ovaj, koji će možda da feature čisove. Tako da, bog sveti zna u svakom slučaju šta je poenta, ali mislim da tu diskusiju treba da ostavimo onako zbiljnije za ovaj Book of Two. Tu za ćemo, Book of Two, da, da, da. Tu da, da, da seciramo onako ovaj da, deo da, da. deo, ali ono što, ti je, ono što ti je poruk od mene izdrži do, do finiša, sad treba da imaju onu zadnju bitku, tu će biti zabavno. Pa da, to je nešto počelo, znaš, problem je što i, zaboravljam, znaš, jel toliko, znaš, ono, nisam, nisam, e, nisu me gripovali, znaš, da, i to je problem. E to, I to ono što je, recimo, zakon prve knjige, uh, mnogo ima, mnogo ima tih rodbinskih veza, porodičnih veza, e, pol, e, političkih veza i onda dok ti pohvataš ko je ko, šta ko je, šta kome, je, zašto. Šta, kako, kome lupio šamar pre 300 godina, pa sad i dalje ide feud, <laughs> razumeš? Ko je, ko je kome familija. lupio šamar pre 300 godina u televizu presenta. Da, da. da, da. Pa, u svakom slučaju nije sjajno, ovaj, ali vidjet ćemo Treća to je knjiga stiže jako kod... brzo, to ono što da, mene brine. Da, da, da, da, da. S jedne Ali vidiš, uh, ja ne znam šta je sa Zanom, on poslednje vreme je nekako neujednačen. je jedna dobra knjiga, jedna mu je onako, da, odmah sledeća mu je naš Donja, pa se malo povrati sa sledećom, pa opet onda jako dobra. Pa... pa... testeru čovek. Da. <laughs> Pravi oscilacije. Da. Ali pa dobro, to ćemo još u Book of Tuda. Pričat ćemo o Book of Tuda detaljnije. Pa o, o, ovaj, o obe Alliances knjige, ja mislim da će nam to biti onako tamo neko i poređenje te dve. Um, tako da, da, uh, stripovi laki. To znači e, da si isto bio aktivan i, da, i, tu imamo, jesam. i, tu imamo, i tu imamo temu za razgovor, definitivno. Da, da. Uh, pa ovaj Bounty Hunter Wars baš je dobro krenuo. Mislim, još sa onom nultom, nultim onim brojem je bio jako dobar, ali sad isto, mislim. Samo ću reći, Boba Fett Jednostavno dovoljno je samo. Vidi ovako. Čak sam, pazi ovo, pazi ovo, čak sam iskoristio jedan panel iz tog stripa za jedan meme domaći. Opa. Tako da, eto. Eto, sa, kako samo mi, ću to. mi to nismo videli, taj meme Još A zato što taj meme, to je, to je interna fora sam, mene i ove devojčice. Aha. Znaš. Ovaj, tako da, ali... Vidi Lazara Milića što mu pomoć mimova, joj, joj, joj, joj, joj, joj. Pa, mislim, <laughs> Art of, Art of Seduction ima to da na licu mesta ovaj, učite ljudi. Edukujte se. Boba mimovi, to, to, to ono što vam treba. Da ne kažem pimp Boba mimovi. Pimp Boba mimovi, da ne kažemo Chad Boba mimovi. Chad Boba mimovi. E da, ali to, Boba mimovi. to sam baš teo da potegnem s tomu kao priču ovaj, u ovom uvodu, zato što eto pričamo o knjigama i stripovima, Bounty Hunter Wars, ono, definitivno. Uh, pravi ozbiljan korak da bude jedan od Ja bih rekao, pa, mislim, mislim da je to onako baš prvi već ozbiljniji crossover Star Wars stripova, onako baš baš ozbiljniji crossover. Pa, jer da, prvi od ono... Jer 3-4 stripa u da, principu. Da, da, da, da, da. da. A, I ono što je najbolje od svega, i to ono što je meni nekako baš drago, obzirom da su stripovi nekako ostali i dalje dobri, nisu imali momente da padaju ne računajući pa manje više Nexegolu, ovaj... mene to jako istrigerovalo, tebi je bilo gas, meni baš i nije. Ovo... E pa, uh, sad malo kad sam razmislio o tome, mislim i dalje mi je gas, ali, ali nekako uh, imam problem sa tim, zato što tu smo videli da je Palja već napravio tu onako Da, i da je to bilo za vreme Imperije? E, zato e, e, da da, da, da, da, da, da. Ajde da kažemo da nije to bilo ti super laseri, da nisu bili spremni, ali svejedno. Ne, znaš što je tu meni najgore u stvari? Što, to smo pričali nas dvojica preko ovaj četa. Uh, zašto Vader kad, je, kad se redimovo, zašto nije Anakin se javio kao Force Ghost? Odmah na Endoru, odmah posle žurke, kao, e, znaš šta, super je to, pobedili ste, ali ajde idite na Exagol i sravnite to sa zemljom. Ovo, ovaj, imamo problem koji je problem tajminga. U da, jebene sequel trilogije koje je sve zajebalo. Filmovi su izašli 77. Mislim, ti sad da ih retkonuješ 40 godina kasnije... Pa sve mi je jasno, ali... stripova je s jedne strane nemoguće, Ovaj, ali onda piše stripove tako da ne dolaziš onda koji da piši, da moraš da, da retkonuješ. Da, da, da, da, da. da. To. Ali nekako ovaj Bounty Hunter Wars vadi celu tu priču jer mislim da ima, mislim da ima priliku da bude jedan od najboljih strip parkova ikada i ono što je uh, zato što se priča jako lepo nas, naslanja. Da, da. Nije ništa usiljeno, nije ništa ono zbrzano, baš onako lepo nastavljaju, lepo razlače. Uh, e, nadam se da će tako da nastavi i da će to da, da, da, si, da zapravo svaki strip bude relevantan. Znaš, ono da nije, sad da možeš da ne pročitaš tri i da budeš u fazonu, dobro, nije, nije frka, snađi ću se. Ne, nekako mi se čini da su svi relevantni u manjoj ili većoj meri, što, što je jako lepo. Ovaj, i, I generalno, ima tu sad i nekih likova koji su se vratili, pa mi srce puno i tako. Da, da, da, da. Ovaj, kao Lakiju kad šalim baba mimove. Da. Ali da. ovaj, generalno, um, Boba kao Boba je mislim sad dobio svojih, e, svoj spotlight u kanonu u ovom periodu i mislim da i opet bez obzira na to što je sada tako reći gotovo sve Boba, ne osjeća se opet i da je to toga previše. Naravno. Znaš kao, jer Naravno. imamo, imamo ga u Mandalorianu se vratio, imamo ga sada, ćemo ga u seriji, uh, njegovoj i imamo ga u ovim, ovim stripovima gde on sad bukvalno centralna figura, sve se vrti oko njega. Da, ali da, opet da. nemaš osjećaj da to sada nešto preteruju ili da previše forsiraju, nego baš da je onako kao da treba tako da bude. Da, da, da, da slažemo se. Da, tako da ovaj, sve, sve me to lepo raduje. Ovaj, tako da, um, da, ovaj, što se mene tiče, ja sam od knjiga, ja sam završio Tron uh, Greater Good, tu nepo, spremnog tipa 4, eventualno 5 nedelja i, i bacio sam se na, na ovaj uh, High Republic Into the Dark i onako, zanimljivo mi je, šta da kažem. Sad ovaj, ovaj, ova druga polovina mi je mnogo atraktivnija generalno, ovaj, ali da, uh, ima tu svojih momenta i taman mislim da ću tići da završim do 29. kada bi trebalo da nam izađe Rising Storm, tako da ću biti catch-upovan sa Harry Publicom, što sam se plašio prve godine da neću biti, ali uspeo sam, tako da odnosno uspeću, tako da sve, da. sve je super. A, tako, a mi ćemo imati sad i prostora za čak dva Book of Two-a u skorije vreme, ja mislim, i za Harry Public i za, i za ovaj, Trona, tako da pratite Holonet, bit će tu svašta zabavno. Ovaj, Laki, um, imaš još nešto vezano za knjige stripove? Pa nemam, to je to. Tačnije, a, e, išao sam baš juče a, e, do akademije, do knjižare, mm -hmm. da vidim da li ima nešto se, da se pazari. Problem, znaš koliko se smanjilo broj knjige, koliko se rasprodalo. Mm -hmm. Ne možeš da veruješ. Ja tražio, ja tražio da vidim uh, X-Wing da li ima nastavak, mislim da je Raid Squadron je sledeći. Da. Nema, ali ima sledeći odmah posle, posle te knjige. Da, da, da. Tako da baš su utanjili, oni popusti ih, baš su ih uradili. Uh, Da. E, mada, mada u Delfiju je noć knjige e, juče i danas, tako da ima baš nekih popusta, pa... Ovaj, Može skoknuti, ja? Pa možeš preko, preko neta. Da, može i to, da. da, da. Ali generalno, ovaj, ono što je meni bilo zabavno jeste kad sam otišao prošli put, to je bilo pre par nedelja, ovaj, mi tada nismo mogli da se vidimo, ali naš kolega, Nažalost. naš kolega Mare Pandalor i ja smo otišli do, do akademije baš i ovaj, ulazimo i ovaj, kao tražimo Star Wars knjige, ono tipo ono skrajno, ono bukvalno su pored ulaza negde nekoj maloj polici i dolazi žena i kaže, bukvalno pre vas je bio li kupio 20 knjiga. Koliko kupio? Ovaj, kao, sedeo je dva sata, gledao je dva sata i kupio 20 knjiga. Rekao, iju. <laughs> A da, sad kažem ti, sad su Ako premestili... Ako nas ta osoba sluša, kudos. Da, znači, da, ono, da, da. cenim, poštujem, stvarno za svaku pohvalu. Ovaj, treba pokazati da ima, da ima uh, interesenata za knjige, zato što ćemo onda dobijati više knjiga. Da, Jer da, će da, se poručivati knjige. Tako da ovaj, to, to cenim. Uh, jedino što nama onda su izbori smanjeni, ali sad, jel? Ono što dobiješ na mosti, gubiš na pa, četiri, jel tako? Tako je, tako je. O, ovaj, ali da, generalno, generalno lepo, je da, lepo je da je potražnja za knjigama dobra kad, kad je Star Wars u pitanju ovde kod nas, zato što će se zapravo dobijati još knjiga. Pa da ispazari alfabet ceo i, i trona novo i sve. To je ono što nam, to je ono što nam treba. Ovaj, da, um, Laki, ja sam izdvojio jedan moment za Pudovdovik. Uh, Mislim, nije toliko Banta Pudu, samo onako jedna stvar koja me zabolela mnogo. Uh, gospodin Bob Čepek, odnosno glavni, glavni baja Disneya, uh, uz Boba Igera, uh, je imao neki audio intervju, čini mi se, pre neki dan, mada pre neki dan je relativno pojam ovo doba, možda čak i pre nedelju dana, nije ni bitno, uh, i pričao je o Disney Plusu, njegovom uspehu, koji su planovi za budućnost i ne znam ti ni ja šta sve ne, jel? I sad čovjek priča, ono, imali smo, za 16 meseci smo doprli do toliko i toliko domaćinstava, gledaju nas pretplate, naš ono kao, vrlo je sve to impresivno. I, kao, I sad šta mi planiramo sve novo na Disney Plusu? I sad čovjek kreće da nabraja. Nabrao je tih 5-6 Marvel serija, bez greške. Znači, bez greške ih je nabrao u ime nema greške, bukvalno. I onda kad je došao red da napomenje Star Wars serije, a, prvo je rekao serija o Hanu, pa se ispravio na, da je to zapravo ne Han nego Boba Fett, i to je, i to je zaustavio priču. <clears throat> E, debela stoka. Ali dobro, ajde. Ali znaš kao, ajde. Znaš kao izdeknulo si šest Marvel serija, bez greške. Znači ono kao sva ona imena i Falcon Winter Soldier i WandaVision i Loki i ne znam sve ovo što planiraju i ono Marvel si ne znam ja šta sve ne. Pa su ih i ja znam otprilike. Ali kao, i onda, aha, e, Boba Fett, uh, i to je to kao, Andor, Kenobi, Visions. Ovaj, Visions, uh, pa na Mandalorian sezona 3, a so, ništa. Znaš kao, Mislim, okay, ja sad ne znam, ja sad ne znam, čekaj, sad ima naravno više varijanti. Uh, jednako bi bilo najgluplje jeste da je došao bez beleški na, na, na, na tako neki razgovor, što bi bilo stvarno banalno za nekoga ko je uh, prvi baja neke multi, multi, multi milionarske kompanije. Znači ono koji ima baš ono primanja i, i, i rič i sve boli glava, kao, kao brekera. Uh, e, s druge strane, uh, Ili to, ili da lik zapravo nema pojma šta se u Star Warsu dešava, a da recimo je ljubitelj Marvela pa zna sve o Marvelu. S druge strane, znaš kao, ali opet negde kao neko ko je glavni za to moraš da imaš jednak. Mora da znaš. Pa da, pa sad, ja mislim da, da recimo, ovaj, ti ja, ili ti u ovom slučaju si predsednik Lucasfilma. I sad, da? treba, te, tebe pitaju o Disney Plusu i ti sad naravno uh, ne znaš, da na, ne znaš pola svojih serija koje treba da izbaciš. Mislim, bilo bi glupo. Znaš, da, da, da. Kao, mislim, tebi se to neće desiti, ali hoću da kažem kao, koliko bi to da, zapravo da, bilo da, banalno. Jasno, jasno. Ovaj, Znači, ne broja ti više nego što treba, ja znam tebe, ti imaš projekte u planu za 16 godina unapred, ali, ovaj, znaš, kao, malo je, malo je glupo, ono, da čovjek dođe i da ne zna da izbekla je ništa. A pare zna da uzme. Pa, to nije zaboravio, to, to nije zaboravio. To, to definitivno, to, to zna, to zna. Ovaj, tako da onako malo sam bio onako rezervisan kad sam čuo tu priču kao ok, Bob Čejpek, ok, kao dobro, on valjda zna o čemu priča. Ove, ovaj, mislim, znam ja da je Disney verovatno Marvel profitabilniji od Star Warsa trenutno. Vrlo moguće i da je hype veći verovatno tu, ali opet s druge to strane... To je opet to njih, njihova greška, pa. to su oni mogli da... Ali, valda ide sve ka boljem. E, da, ali mislim generalno gledano, naš kao ti si, ti si neko ko je centralna figura toga svega, znači ti si, ok, jeste Marvel de facto glavni, ali ti pored Marvel imaš tu još stvari. Znaš, kao Investor's Call ne, nije samo Marvel, kad je Disney da, u da. pitanju. Da. A, da, da, da. da. da treba da zna i ostale stvari. A te ostale stvari ćemo mi danas da nadoknijemo, mi ćemo pričati o njima, ovaj, jer imamo dosta toga u, u vestima e, da, da, da, da se ispričamo. Bilo je dosta novih castinga, novih informacija, likova, e, fotografija, bit će tu tema, definitivno će biti tema. A, Laki, ovaj, da li imaš šta da dodaš vezano za ovaj uvod, da ja napravim još jednu lepu, još jednu lepu objavu koju treba da... Može, slobodno objavu. Može, dakle, može. Ono što je novina jeste, uh, pored toga što podcast Red to Invest 2 možete slušati na Player FM-u, Podkickeru, platformi TuneIn, uh, Spotify, Google podcastu, Radio to Investo 2 je od skoro dostupan i na Deezeru. Tako o, da, pr, pr, pr, To, širimo se, ovaj, širimo se, širimo se na, na sve strane. E, Deezer nas je kontaktirao i um, tražili su, odnosno e, dali su nam put kako, kako da omogućimo uh, da se Radio 202 može i tamo slušati, tako da ako koristite Deezer, možete nas i tamo naći, možete nas i tamo slušati, što je, ja mislim, isto jedna lepa vest. Uh, tako da, Laki, E, uz ove vesele priče nakon Banta Podovdovika, prelazimo na vesti. I good news for you, my lord. I evo nas u segmentu posvećenom uh, Star Wars vestima koje su protekle četiri nedelje. Uh, dakle, uh, imamo ovde najprije jednu vrlo zanimljivu stvar koja se koja je postala poznata relativno skoro, Doduše, jeste bila ranije glasina, ali sada je tako reći potvrđeno. Zack Snyder, e, koji je gostov u podcastu Happy Sad Confused, e, je ispričao da je imao plan za Star Wars film, koji je mu predložio pre, još pre buđenja sile, Uh, I za to su kružile glasine da je zapravo film inspirisan uh, filmom Sedam samuraja Akira Kurosawa. Ideja je bila da film prati grupu Jedi-a mnogo pre ratova klonova, ali uzevši u obzir da taj projekat nije realizovan, Snyder se odlučio da ga preradi kao svoju priču. Pričali smo o tome, ali se nikada nije ostvarilo. Nastavio sam da radim na priči izvan univerzuma Ratova zvezda, sam kao projekat koji pripada žanru naučne fantastike. To je i dalje projekat koji pripada žanru naučne fantastike, ali priča je ista. Ostavit ću Ratove zvezda da budu Ratovi zvezda. Još neke glasine koje su pratile ovaj projekat su da je Snyder imao nameru da se Yoda pojavi u ovim projektima kao jedan od glavnih aktera. Sada je izgleda situacija takva da će Rejtli kompletirati svoj projekat kao svoju priču u nekoj svojoj galaksiji. Laki, meni ovo jako zvuči kao High Republic. Pre High pa da, Republica. da, da, pre High Republic, jeste. Ove, ovaj, kako ti se čini ova priča ovaj, kada je u pitanju Zack Snyder i sedam pa, samuraja u Star Wars univerzumu. Da, da, da, pa sve to deluje jako interesantno, mada ja ne znam, on, on ima specifičan stil koji ne znam koliko bi uh, ono, se dobro smešao sa Star Warsom. Sad, verovatno nećemo saznati, mislim opet ko zna, ali eto jedino zbog tog stila njegovog koji je onako specifičan, znaš, to, to me muči, mada mhm. opet ta premisa mi je jako ovaj, interesantno, tako da... A pazi, al, ako smo mogli da biramo izme, pazi, se, mi ne znamo kako bi sad to ispalo, na šta bi to ličilo, ali ako bi to zamenilo Force Awakens, ja mislim onda da je, da je izbor očigledan. Joj. Reši glavonju, bre. Pa ne, ne znam, ovaj, stvarno, uh, ovo, je, ovo je meni onako bilo čudno, zato što generalno ja nisam upoznat sa likom i delom Zeka Snydera. Uh... Si znajući njega, to bi vratno, film bi trajao 4 sata, zato što bi od toga dva i po bili slow motioni, znaš. Ovaj, tako da, ima i to. E, baš zbog tog stila, kažem, ne znam koliko bi se to sa Star Warsom mešalo, smešalo dobro. Da, da, da. Pa, znaš kako, ovaj, onako čudno je, jer, kažem, ne znam, ne znam, ne znam, ne, nisam upoznan sa likom i delom i stvarno ne mogu da sudim o tome. A, generalno gledano, kada posmatram, a, kada posmatram a, ovu ideju kao ideju, znaš, ono, grupa Jedi-a, prelatova klonova, Jode tu glavni akter, tam Samuraja, inspiracija, to je ono što je core Star Warsa, znači on jeste inspirisan, jedan od inspiracija su bile filmove Akira Kurosawa. Mislim, tako vidimo da je, da je i Mandalorian, ova epizoda sa Sokom bila, tako reći, film Akira Kurosawa, de facto. Da, da, da. da, da. Ovaj, to, to sve, što kaže, svi, svi sastojci su tu. E sad, kad ih pomešaš, kakav će da bude ukus, da li ćeš imati dovoljno ljubavi, to ne znamo. Ovaj, ali s druge strane, ono što me i dalje interesantno jeste Zack Snyder će to doradi da kao svoj film. Znači kao neki svoj projekat, neka, neki svoj univerzum, verovatno, ne znam, a, nevezano sa Star Warsom. Ovaj, tako da, definitivno da e, taj film ću pogledati. Onako, bez mnogo razmišljanja, jer a, mislim, da, mislim da me, baš me zanima kakva bi to priča bila i da, koji bi to da. likovi bili. I to bi negde čak mogu posle da nam posluži i kao neki materijal za neku narednu specijalnu epizodu da to prekonvertujemo u Star Wars. To bi moglo biti zabavno u svakom recimo, slučaju. Recimo, Ovaj, ali, ali da, um, ne znam, zanima me da vidim šta će to biti. Kako bi to izgledalo u nekom drugom žanru. Odnosno, nekom, nekoj drugoj galaksiji prosto. Kako će se realizovati. Ne znam, da, kako, da, da, ne da, znam, da. Ne znam, ne znam kakve su tvoje aspiracije po tom pitanju. Pa da, bit će, bit će interesantno. Pa zanima me kako bi to izgledalo, bar, baš ta premisa opet kažem. Da, da, da. A pazi, premisu ćemo ostati svakako, zato što će ostati identična. Samo neće biti nužno Star Wars. Da, da, da. Tako da, da. Um, kad su u pitanju i dalje filmovi, imamo neki presvek stanja kada su u pitanju budući Star Wars filmovi, odnosno šta se dešava na poljima ta tri koja su trenutno u, negde u priči. Sad, od sada najavljenih uh, filmova i oni koji se očekuju da će biti realizovani, uh, Star Wars Rogue Squadron, na kojem radi Patty Jenkins, je prvi koji će se pojaviti u bioskopima. A kako prenosi Daronin, dizajner produkcije ovog filma biće Alin Boneto, koja je sa Jenkinsom sarađivala na filmovima Wonder Woman. Ostali kreativci koji će biti angažovani su još uvek nepoznati, ali je vrlo moguće da će Jenkinsov aktivirati neke od svojih kolega koji su sa njom radili na Wonder Woman filmovima. Kako je ranije najavljeno, Rogue Squadron će imati uzeti inspiraciju iz različitih Legends materijala koji su pratili Bodatovska trilu, a ranje filma je smeštena u budu, nekoj budućoj eri, a njegova premijera je najavljena za 22. decembar 2023. Laki, uh, ja mislim da je ovo potpuno očekivano bilo. Pa da, A, da. Patty Jenkins je, ovaj, eto, uradila je dva Wonder Woman filma. Ne znam da si gledao ovaj drugi. Ne, ali znam bukvalno sve šta se dešava, sve sam gledao spoilere. Uh mhm. -huh. Dobro. Mm, nije mi, <laughs> ne, ono, ne, nije mi uopšte bilo žao što sam pogledao te spoilere, mislim bilo žalije da sam pogledao film, Ajoj, dobro. zato što je, zato što je onako i, i predugačak i sve, a nije nešto. Jasno. Tako da, e, prvi sam pogledao, opet ja kažem, meni nešto ni prvi nije bio bog zna šta, ali... Tu, ajde. De, tu delimo, tu delimo utisak. Tu delimo utisak, definitivno. Mislim, znam da su svi poludeli za tim filmom, meni je bio okej okay, samo, ali ajde. Da. Sad, kako će ona to da... ako, ako gledamo samo Gal Gadot, to je nešto drugo. Da, da, da. Ali, ovaj, da, da, da. ali filmovi su filmovi. Da, da, da, da, da, da. da. Tako da, ajde, vidjet ćemo sad kako će taj Rogue Squadron da, da, da. ispadne. E, to... Malo sam sad zabrinut zbog uh, Wonder Woman, zato što je ona tu, koliko ja znam, imala veću kreativnu kontrolu, ako se ja ne varam, na ovom drugom delu. Uh mhm. -huh. E sad, a, da li je zbog toga on sad ispog takav kakav jeste ili ne, sad ne znam. Ali voleo bih da ovaj, mislim ono Rogue Squadron Star Wars, da to ono baš se shvati ozbiljno, da tu nema nema mesta za greške. Znači, to mora da bude onako super. Da, da pa vidjet ćemo, ovaj, vidjet ćemo kako će se kako će se odvijati. Kažem, mene malo brine to, ta, ta potencijalna situacija koja kaže, ok, um, uzimać, verovatno će da se da potegne za svim svojim kolegama sa Von Drumana. Mislim, to, to je definitivno. Zato što radili su na dva filma, Uh, verovatno ista ekipa, gotovo ista ekipa, sarađuju svi dobro, mislim, ok, ekipu koja dobro sarađuje ne treba menjati, to je nešto što je univerzalno. Tako je, tako je, da, da, da. Mislim, ja ti se ne menjamo, ono što se kaže. O, ovaj. <laughs> Naravno. O, ovaj, uh, e, ali, znaš, kao, prosto, malo onako, mora biti dosta skepse, jer ti filmovi nisu bili toliko dobri koliko su, znaš kao, zanatski, oni su urađeni odlično, znaš kao, da, da, da. kadriranja, da. a, snimanje, ideje, uh, sve to, ok, ali nekako ta egzekucija u smislu priče i svega ostalog. E pa to, to, je malo, to mene To je mori. Malo falilo, a Star Wars je to bitno. Da, da, da, to me, to, to jako me mori. Bitno. Tako da, ovaj, mislim, ne kažem da nije bitno u, recimo, ovaj, tim alternativnim univerzima superherojskim, ali, okay. znaš kao. Da, neka, da, da. Malo samo imamo to negde u, u vidu da, da, da uh, nadam, se da će, nadam se da će pristupiti potencijalno malo drugačije kada bude u pitanju Rogue Squadron. Um, još jedan film koji treba da dođe iz kuhinje Taika Waititija. Uh, u intervju koji je dao za Sydney Morning Herald, Vajtiti je rekao da se nada da će njegov prvi veliki projekat posle rada na filmu Thor Love and Thunder biti upravo njegov Star Wars film. Ne znam da li je sledeći Star Wars, nadam se da će biti, ali ima mnogo drugih sitnih stvari koje mi se lepe za prste, pa ćemo vidjeti. Prema Disneyom kalendaru objavljivanja filmova, sledeći Star Wars film bi trebao da se pojavi u bioskopima krajem 2025 što čak može biti i predaleko za projekat koji je u razvoju već godinu i po dana. Validity piše scenariju svog Star Wars filma zajedno sa kolegom iz produkcije filma uh, 1917 Christy Wilson Cairns. Mislim, o, za ovo da pišu zajedno, to smo i znali od ranije, to smo pričali u nekim proteklim da, da, da, epizodama, ali ovaj, vidimo da vidimo da Vajtiti se nada da mu je to sledeći projekat, negde bi ja volao jer ćemo vrtinuti da bimo više informacija o tom filmu ako krenu ozbiljnije da rade na njemu. Uh, kad nam je Thor Love and Thunder? Jel znaš to? Pa, znaš da više ne znam ja od ovih silnih odlaganja. Ja znači, mislim da on sledeće godine da dolazi. Da, znači on bi sledeće godine treba da se oslobodi toga, je tako? Odnosno da može da krene da radi, da, kaže 2022. 2022. februar. Eto, da. Kako bi trebalo. Trebao je ove, valjda, <clears throat> ove godine je trebao, pa su ga pomerili za, za sledeću. Da, da. Znači, znači gled, gled, opet kažem, kad gledamo tu priču, um, imamo, imamo moment da, da, da, eto, on će se vratno sloboditi tu negde februara 2022. ovaj Tora i onda će da počne da se, nadamo se, bavi Star Warsom i da ćemo možda do kraja godine 2022. dobiti možda više informacije o tom filmu. Mislim, obzirom da oni već pišu scenariju, to je dosta dobro, obzirom da gađa u 25. kao... Da, da, da. Kao, kao datum, jer imaju lufta. Znaš, kao, Uh, čak i za do snimavanja, ispravke, korekcije, imaće vremena, neće, da, da, da, da. neće biti u žurbi i negde se nadam da će ti Celebration i 22. možda ćemo dobiti neku indikaciju o tome koji je to, šta to ovaj Titi zapravo radi. Pošto on će dada verovatno već se ozbiljnije u to baciti. Nadam se barem. Kaže da ima i da, druge stvari da, da. koje ga kupiraju, ali ovaj, vidjet ćemo verovatno da će to biti tada. Ovaj, možda da ćemo dobiti više informacija. Ne znam kako ti vidiš tu situaciju. Pa da, slažemo se. Ima vremena, to sigurno, tako da neće biti fora kao sa Rise of Skywalker. <laughs> da ono nemaju, ne znaju šta kako, a snimaju onako uveliko. Bar se nadam da neće doći do toga, tako da vidjet ćemo. Da, da. A, treći projekat koji je trenutno najdalje od prikazivanja vidokvima je film na kojem radi Kevin Feige. Međutim, u razgovoru za GQ, prvi čovek produkcije serije Loki, Michael Waldron, je potvrdio da sarađuje sa Feige na njegovom Star Wars filmu. U januaru su procurili navod da bi Waldron mogao biti pisac scenarija za Feige projekat. Obzirom da je film u ranoj fazi produkcije, Valadro nije mogu da kaže mnogo, ali treba uzeti obzir da, već, da on već otvoreno priča o ovom projektu. Još je dosta rano na Star Wars projektu, to je ono o čemu najmanje mogu i da pričam, nažalost. Ono što je zajedničko u Denu Harmonu i Samu Remiju e, je duh saradnje i neverovatan nedostatak ega, uzevši obzir šta su postigli. Kevin odlično sluša, želi da čuje vaše ideje, kako želite nešto da uradite i onda pomogne da to realizujete bolje. Van svega ovoga, jako je cool. Na osnovu već uh, navedene priče o kalendaru objavljivanja filmova, Uh, ono što se nameće kao očigledan termin za objavu Fajgevog i Valdrovog filma je kraj 2027. računajući eventualne promene. U ovom projektu ni ne može da se kaže mnogo više, jer je verovatno još u ranoj fazi. Razviješ smo negde i um, negde već i nagovestili. Znači, da, da. Znači, on je ono, o, o, zapravo najmanje znamo, ali ono što je super jeste što znamo ko radi na filmu. Da, da, da. Znaš kao, definitivno da je Valdron angažovan i on će pis, pisati scenariju, ne znam da li si pratio Lokija, ja nisam još stigao da e, gledam. <clears throat> I pogledao sam prvu epizodu, sam pogledao, znam da izašla i druga, ja mislim da je juče čak treća izašla, mhm. ali nisam, nisam stigao da pogledam. Jasno, jasno. Ovaj, ja, ja, poku, ja ću pokušati od nedelje da se catch upujem sa time. Ovaj, zato što Tom Hiddleston, budući mladi Palpatine, nije dalje veoma da. <laughs> ovaj, tako da, da, da um, generalno mislim da, mislim da tu ima, mislim da tu ima može, može da se negde stekne ideja kako taj čovek radi, pošto on je glavni za produkciju te serije. Tako da, no ono što kaže showrunner, mislim. Da, da. Ovaj, tako da mislim da, uh, bi oni fajgi mogli da budu, ako kažem, kad vidim kako, kako čovek radi posao, mislim da bi oni fajgi mogli da budu dobar tim za neki Star Wars film. Pa da, da. E sad, Laki, ključno pitanje i najteže. Šta misliš da bi mogli biti fajt, za kad znamo uslovno rečeno ko radi i koje su ideje i to? Što misliš da bi mogo biti taj, taj, taj film, a što misliš da bi mogo biti Fajgijev, odnosno Valdronov film? Uf, pa, za Taika stvarno nemam ideju. To, to, znajući njegov stil, to će vratno biti nešto kao u tom, aj neću kažem šaljivom, neozbiljnom fazonu, ali ne, ne, ne toliko ozbiljno, ne, neće biti ono osveta sita, razumeš. Da. Nego bit će, bit će nešto vratno, aj sad, baš ono, A pucam onako. A šta kažeš? Attack of the Clones. Attack of the Clones. I don't like pa, ono, ajde ako, ako idemo po tom njegovom stilu, možda će to biti neka posada nekih ono misfita, nešto fora Guardians of the Galaxy. Naš, ali u Star Wars Dobro, eh, to, to ne bilo univerzu, loše, tako uopšte, nešto možda. To uopšte ne bilo loše. A, a za recimo Feige film, to je sad baš ono je daleko, ja bih lično voleo naravno da to bude neki Old Republic, jel, ko, ko ne bi, da. ali to je sad baš teško ovaj, reći, to bukvalno može biti bilo šta, Ili, jer sad... ili, ili neki rani High Republic, pa da to bude negde na granici. Pa, ili, pa nešto, nešto na tu foru bi ja voleo. Da. da vidim, mislim, Old Republic bi najviše hteo, ali, ali ajde, ono, da. može i taj rani, rani Pa, uh, eh, Chris vidimo na filmu. Brie Larson čeka recimo, ulogu. Recimo, <laughs> da. A znaš šta mene zanima? Ajde. Sve su oni najavili i šta taj Tajka Vajtiti radi ako to treba da izgleda. Da, šta radi on? Gde je i šta radi taj čovjek? E, a što je najgore, pazi, ja mislim da je on zvani put kad, je, kad su ga pitali na Twitteru, mislim da je rekao da, njegova, da se njegova, njegova trilogija na pauzi. Znači, nije bataljena, samo je na pa pauzi, da, da. Pa, ja bih rekao da je to u tom development hellu i da će to da ostane tu do, do daljnjeg. Da, tako mislim da, da... nekim drugim filmovima, tako da, Ma, prosto, da, da. postaće ne drugde negde, ali... Ovaj, ali super mi je što, evo, sad imamo tri filma koja su verovatno ta tri slota koja su najavljena 23. 25. i 27. Uh, e, najverovatnije je to to, mislim, da kažem, ono što mene raduje je što je ovaj lik iz Lokija uh, počeo da priča otvoreno o tom filmu, odnosno da je Star Wars film u ranoj fazi, ali, znaš kao, um, pričaju o tome već. Da, da, da. To da, više nije tajna, više nije E, da se, ne, da se ne dešava ili da ono što je Fagi stalno govorio kao pa ništa ja tu još ne radim, nema tu ništa. Ovo je otvorno priča, znači nešto se dešava, sigurno. Da, da, to tako je, to je da, super. Ovaj, to tako je da super. da tu ima, tu ima ovaj, to raduje u svakom smislu, uh, tako da vidjet ćemo. Ovaj, da. Ne znam, što se tiče Taike, meni se sviđa ako taj predlog. Pa neko bi to ti, deluje, nego mi je to fazon skroz. Koji si, koji si ti rekao, A, e sad, koji su to Guardians of the Galaxy, to je pitanje. Koji su to likovi? Um, Ove, Guardians of the Galaxy Far Far Away, to treba da bude. <laughs> Ove, ovaj, što sam teo da kažem, da. Um, ali da, negde s druge strane razmišljam za Kevin Feige i na šta bi oni mogli da rade. I sad opet dolazim na ono što bi ja jako volao. Volao bi neki film ono isto mislim da će, mislim da će Ecolite otvoriti vrata Darksiderskim materijalima. Ja se nadam. Sider centric materijalima. Da, znači da ono, se nadam. Da u fokusu bude neko ko je de facto zao. Čak ne mora da bude zao, možda bude antiheroj, ali da, e, recimo, ono što se meni jako dopalo, ovaj, sad ne znam da li si gledao Cruelu. Nisam, ali znam, znam, film znam ko je. Ovaj, meni je impresivno koliko je lik koji nije nužno bad guy. I samo, samo, samo, samo uh, stopiraj sad, zapamti gde da si stao. Ne znam da li si, ne znam da li si gledao Cruelu, ali meni je inspirativno koliko uh, možeš od da heroja da napraviš jako dobrog lika. Znaš kao, a da on ne bude nužno zao, ali i jeste delom. Ovaj, I to to mi se jako dopalo u tom filmu i mislim da bi takvi filmovi mogli da budu, odnosno, pošto je to Disney i dalje, jer ja sam baš bio skeptičan kako će Disney da uradi nekog lika koji je de facto zao, jel? Uh, kako mogu da urade da taj film bude dobar? I, i da, ga, ono, da ga ne ukanale kao Disney, Disney, pa sad to mora da bude ovako, onako. Uh, mislim da ovo otvara vrata da i drugi Disneyevi, drugi Disneyeve uh, franšize mogu da taj pristup preuzmu. Tako da bi volao da vidim od Fajgija recimo i ovog Valdrona, obzirom da oni rade Lokija koji je de facto ista stvar, uh, da naprave neku, neku uh, Darksider centric priču. Da ne kažemo mladi Palja i Plegis. Pa dobro sad, eto, na primer, da dovedu Recimo... glumce s kojim već sarađuju, tipa Toma Hiddlestona i da ovaj, već to sve bude tako kako treba, ali mislim, ne, ali ozbiljno, zato što mislim da bi napravili sa takvim receptom film i mogli da naprave baš dobru priču. Da, Jer da, da. taj film pokazao da može to da, da, da uradi. Odnosno da može da izgleda dobro i da bude dobro i da ima ono, da ostavi utisak na ljude, pozitivan i da budu ljudi zadovoljni. To, zato prvenstveno mislim, znaš. Jer, da, da, da, razumijem. Rekao bih da je film jako dobro primljen, ili mi se samo čini. Iskreno nisam nešto gledao kritike. Ili, ili to samo vidim sebe, da sam ja bio prefasciniran, pa onda da se svima <laughs> sviđa, čim se meni sviđa. O, ovaj, ali da, u svakom slučaju, ovaj, mislim, da, mislim da bi to bila dobra ekipa za tako neki film. Verovatno. Tako da, pa da, da, da Ok, prelazimo na domen serija. Uh, pa idemo prvo o seriji o Kasijanu. Još dvojica novih glumaca su dodati na listu onih koje ćemo gledati u seriji Andor. Jedan od njih je Robert Ems, koji će, kako prenosi Deadline, imati manju ulogu u seriji, iako se ne zna koja je uloga u pitanju. Ako vam njegovo ime zvuči poznato, Emsa ste gledali vjerojatno u serijama Černobil ili His Dark Materials. A, drugi glumac, kako navodi Bespin Bulletin, je Duncan Pao, koji će reprizirati svoju ulogu Obetnik 1 Star Wars priča. I uh, on je u star, prvom Star Wars spin-off filmu glumio Reskuta Melšija, koji je zajedno s glavnim protagonistima filma predvodio kopnani napad na bazu na Skarifu. Kako ti se čini laki ova dva pika? Pa... Mislim, Melši se vraća, to je negde Melš, opet... Da, da, da. Dobro, pa očekivano skroz, da. Uh, Pa sve mi, sve mi to deluje jako interesantno i, i, i sve, mi, sve, sve, sve su indicije da će biti dobra serija, bar što se tiče tog, te glumačke ekipe, tog sastava, tako da, mm, da. Da, i volim da vidim tu neku interakciju veće među Kasijan i Melšija baš, zato što... Da, da, da, da pošto oni su... U filmu imali onako, u principu, ok, mi smo, ovaj, mi smo... Um, mi smo dobre kolege, odnosno radimo, borimo se za isti cilj i sarađujemo i ono, delovali su mi kao da sarađuju dugo njih dvojica u filmu. Da, da, da. da. Na osnovu samo te jedne bitke, tako da bi da vidim e, osnove, bazu tog njihovog druženja, odnosno sarađivanja. To bi bilo da. super. A za da. Robert da. Emsa, iskreno nisam gledao ni note dve serije, pa ne znam ko je i šta je. Ovaj, deluje mi onako i mogu biti možda neki imperialac ili neki možda ono neki under, un, uh, underworld lik, tako da ono, vidjet ćemo. E sad, se tiče Andora, desio se jedan zanimljiv moment. Kaže ovako, Stellan Skarsgård je govoreći za Sverige sredio, a, obelodanio dosta informacija o svom angažmanu u ovoj seriji. Kako je rekao, u proseku ima jednu scenu po epizodi, kao i da ima najmanje dve vrlo važne scene sa Forestom Itakerom. ali već većinski u mm. društvu Lune. Ovaj komentar naravno daje nove informacije o seriji, uzevši u obzir njen period odvijanja, nije čudo da će se u njoj pojaviti Sogerera, Gerrera, koji ima ga veoma ulogu u filmu Odmetnik 1. Laki, slušam te. E, vidiš, ako je to kao najmanje jedna scena po, e, po epizodi, neko mi to dela da će biti neki možda negativac on koji će ono, znaš, da, da se pojavljuje, znaš, ono, ono, na snipete, ovo, ono, i onda na kraju da će da bude to, ono, final <clears throat> showdown. E sad, pošto će on sa ovim Vitekerom da bude u, ovaj, da deli scene, sad opet, možda i neće biti neki imperijalac, znaš, možda će biti neki pozitivac, ali neki, ono, isto shady, sad ne znam, ja bi iskreno voleo da on bude neki ono imperialni oficir, ono baš onako zeznuti. Da. A, a e, šta misliš o tome da bude neki Gererin ono, Pythos? Pa, Koji ono bi... njegov, njegov, uslovno, njegov slučajno kartica za rebele. Pa, vidi, i to uopšte nije loše. Ni to uopšte nije loše. O, ja bih morao, voleo naravno da on bude <clears throat> neki alien, možda. Dobro. O tome o, ali... nije pričao, tako da to ne da, znamo. Da, da, da, da. da. Ali dobro, da, pa možda bude i to. Da, ali Ove. Ovaj. recimo da, da nam je dosta informacija, znaš, ono, bukvalno koliko scena ima, s kim, s kim se viđa. S kim se viđa, da. da. Ali kao, da. da fazon je... Zagulica celu maštu, ne, to je nismo ništa znali za, za Sogereru. Mislim, mogli smo da nagađamo. Da, da, da, da smo da, da. hteli. Ali, ovaj, kao, lik je Lado rekao, tipa, ja sam s Forestom Vitakerom. Okej. Okay. Ovaj, A, tako da, da, ono, zanimljivo. Ne znam, ovaj, nekako, a, opet, Sođer Era je svugde. Ali opet nekako nemam osjećaj da preteruju sa njim. Ne da, nekako ima, osjećaj. ima pa, pa to je to. Ima mesta u, u tim pričama i, naš, logično je da bude tu gde da. jeste. Da, da, da. Ovaj, I na kraju, pored ovih najava, jedna glasina je da bi se i Orson Krennic mogao pojaviti u prvoj sezoni serije Andor, a tu glasinu donose izvori portala Direkt. Koliko će Krennic biti zastupljen u seriji dalje nije poznato, a znamo da je bliže vremenu uh, odvijanja radnje filma Odmetnik 1 Krennic angažovan oko projekta izgradnje Zvezde smrti. Ovo još nije zvanično potvrđena informacija, tako da treba uzeti sa dozom rezerve. Serija e, vidiš, Andor, se da, se trenutno snima u Škotskoj i na dve različite lokacije. Snimanje bi trebalo se završiti tokom leta, a sama serija nas očekuje 2022. Slušam te, Laki. Pa, to za Krenika, eh, pa ako ima nekog smisla da bude, ajde stavi. Ali ja se nadam iskreno da, da je to lažna glasanje, nekako ne vidim kako bi njega stavili tu pre Rogue One-a, Jer znamo da, će, da on mora da, onda da preživi zbog Rogue One-a, nekako, on tre, tada u to vreme radi na zvezdi, naš, na zvezdi da, smrti. On je, Sad, on, je ono, on je u tom periodu, on je ono inženjer, inž, inženjer core imperija. Da, da. Znači, I naravno, on je neko šta bi... da možda se pojavi jedino ko će da ga ubaci u nekoj epizodi da ono kao uh, šta se dešava trenutno u Imperiji, pa evo da neki kameo zvezdu smrti kao direktor Krenik se javlja da nam da svoj neki ono report ili nešto. Da, da, da se on da. pojavi ono tipa u jednoj sceni ili dve da kaže nešto to, više o stanju izgradnje i da to bude kao ok, eto on se pojavio, čisto da ono, po, damo taj nod na Rogue One, da pokažemo njega i mislim da on trenutno radi neku seriju, Ben Mendelsohn radi neku trenutno seriju za Disney, za Marvel. Uh, ovaj, nešto i onda da je sad on tu, uh, pa je tu u okolini, pa verovatno možda asistira, nemam pojma. Pa da, da. Ali da, ovaj, ja sam skeptičan koliko je on bitan za tu priču o Kasijanu. E, upravo to. Ove, ovaj, jer tu bi trebalo da bude, mislim, znaš, kao, bilo bi čudno da bilo bi čudno da, da ono, tipa, u periodu kad se ta serija odvija, oni već kao znaju Zvezdu smrti. Malo je glupo, zato što onda Rogue One pa, pada u vodu. Onda Rogue One, da, da, da. da. Kao, ako je to samo imperialna javna tajna, okej. Okay. To je okej. Okay. Ali ako, i, ako, ako Kasijan dođe dotle, onda... E, mislim da je to, da bi bilo bez veze, ovaj, nema on tu neku sada mesto u toj priči, bar tako ja mislim. Da. Jer on tamo to pravi tu zvezdu smrti i to je to za njega. Da, da, da, pa ja mislim isto, tako da ovaj... Um, jedino ko ne traga za Galenom Mrsom, pa onda kao ide na neke razne planete. Pa, pa <clears throat> ne možda znam. negde mi mojeći za Kasijanom, ali da, ne Ali ne, ne, ne, ne bih, ne bih to sad komplikovao. Da, u svakom slučaju slažem se s tobom, ne treba da se komplikuje. Ovaj, definitivno. E to bi bilo ono kao uh, onaj fan servis čisto radi fan servisa. To ne valja. Da, da, da, da, da to definitivno. Ove, ali eto, vidjet ćemo, e, imamo neke nove informacije o Cassian seriji, možemo negde da naslučujemo šta će se dešavati, de facto, e, da razmišljamo o tome, pa ima, ima razloga da budemo veseli, jel? A to definitivno. Bilo je dobro vidjeti kako zapravo Sogera minira rebele. Da. Um, Da vidimo ovaj. gamad kad se pokida između sebe. Da, da, da. Um, imaš nešto da dodaš laki vezano za ovo ili da, pa, to, prelazimo, to je, to je, to, na, to da prelazimo na seriju koja je tebi najmilija? Opet da. je naravno Bukopol. <laughs> da, da. Intervju za Rotten Tomatoes Temuera, legenda Morrison, je podelio nekoliko zanimljivih detalja o produkciji serije Book Boba Fett. Morrison koji se trenutno našao, koji se ponovo našao u mandalorskom oklupu tokom druge sezone serije Mandalorian, nagovestio je da će gledalci serije Book Boba Fett upoznati sa time Šta se dešavalo s Boba Fettom neposredno posle radnje filma Imperija uzvraća udarac i potom do trenutka kada ga srećemo u prvoj Star Wars igranoj seriji? Kako kaže, uh, Boba Fett će tokom serije ići u različite pravcima, među kojima i u prošlost. Ne možemo reći mnogo, ali vidjet ćemo njegovu prošlost i gde je bio od filma Imperija uzvraća udarac. Uh, neko je rekao da je bio zaglavljen na jednom mestu, ali da je sada vreme da se vratimo nazad i vidimo njegovo putovanje i saznamo više o njemu u svetlu World of the Bounty Hunters stripa Laki, da li ovo uopšte ima smisla? Pa, uh, sad da, uh, pošto World of Bounty Hunters baš objašnjava to između Imperije i ovoga. Prvo to. A verujem da će biti uh, opet neka fora kao što je bilo i sa ovim... Uh, Dinom Jarinom Kob, ne, ne, ne, Kob Ventom. Aha, okej. Okay da će isto možda da pokažu neke, neke scene iz, iz možda dešavanja iz War of Bounty Huntera, a mhm. možda će pokazati još nešto ovaj, što nismo znali o, o Bobi u tom periodu ili možda i ranije još. E, ali u svakom slučaju, da, mislim, hype. da, ove, pa mislim, vidi, a, moje viđenje ovoga je pozi super, vidjet ćemo flashbackove Bobine. Da, vidjet ćemo ga ga u onom Prime-u, kad je bio ono u prime i kad da, verovatno to mi delo rešava. Samo ne bih da? volio da to uzme mnogo od onoga što se dešava posle Mandalorian sezone 2. Da, da, da, naravno, naravno, treba bi da nađu neki balans. Ako se fokusiramo na, na flashbackove, a ima mnogo toga što ćemo videti, mislim, jer to je velik period koji oni treba da nadoknade tim flashbackovima, ne kažem da će baš sve da nadoknade, ali kao, pretpostavljam da ćemo Bekstvo i Sarlaka videti. Da, da, da, e to bi ja htio da vidim i zašto on je blejao pet godina bez, bez oklopa. oklopa da. A, znajući, a zna da mu je oklop tu negde. Da, da, da, da. ga da, da. nije tražio pet godina pa ga nije našao. Što mi je nekako ono čudno, ali da ga nije da. našao on za pet godina. Ali dobro, ajde vidjet ćemo. Da, u svakom slučaju ovaj, ispratit ćemo cijelu priču. Da. Ali, kažem, zanima me da vidim te neke detalje, to mi deluje zanimljivo. Ovaj, ali s druge strane, ne bih da se mnogo davimo prošlošću. Da, da, da, da. da. Nego da, Nego da to i... budu neki ono flashbackovi pa da, da vidimo da, i šta da Novo, radi. Novo, novo, da. novo bobi, no, novi bobin poredak. Možda tako da, da, da, da. Pimp o, ovaj. bobin poredak. E, pimp, e, to, to, to. to. Um, kada su pitanju ljudi koji su angažovani na seriji, Morrison je otkrio da je reditelj Robert Rodriguez, koji je režirao e, epizodu serije Mandalorian u kojoj vidimo Boba u njegovom oklopu, jedan od uh, onih koji su režirali epizode. Uh, doveli su Roberta da režira još malo. Imamo nekoliko divnih reditelja koji su umešani u projekat. Zbog restrikcija koje su posledice virusa COVID-19 imamo potpuno drugačiji sistem, radimo vrlo naporno. Pored toga što je režirao epizode serije, Rodriguez je izvršni producent serije uz Johna Favreau i Dave Filonija. Kad je u pitanju broj epizoda, Morrison u komentar navodi da bi ih moglo biti više, a to, iako još nije zvanično potvrđeno, nagoveštava IMDb stranice serije, gde stoji da će u prvoj sezoni Book of Boba Fett imati sedam epizoda. Mm. Znači, broj epizoda, kako IMDb navodno navodi, će biti sedam, a uh, Robert, Rodriguez, Robert Rodriguez je tu. Kako ti se to čini, Laki? Pa, fino, fino, mogu mi. Sad, nadam se da će imati vremena da, da sve ispričaju tih 7 epizoda što su hteli da ispričaju, ja bih opet nadam se da će to biti onako, da će biti duže te epizode. Uh mhm. -huh. Ali ali pokazuje nam Mandalorian da ne mora nužno da bude sat vremena epizoda da, da se ispriča dobra priča. Tako je. Tako da vidjet ćemo, ali opet Robert Rodriguez, njegova ta, ta direkcija je bila odlična za, za Boba Fetta, tako da ja mislim da, da je to u dobrim rukama, sad vidjet ćemo kakvi su ovi ostali reditelji, ali ne verujem da su, neš, da su loši mnogo od ovoga. Da, Tako, pa, da. Definitivno, definitivno da im je zabavno da ćemo biti to što će im svirati gitaru na setu. I te da, da, da, da, pravi, da, pravi zabavu, tako da bit da, će im da, dobro da, da, u svakom da, da, da, Da, da, da, da. Tako da, da. Ovaj, mislim, Laki, da, ćeš, da si ti, mislim da si sve više hajpovan slušajući ove priče. Pa da, da. <laughs> Ako ikako moguće biti još hajpovan. Pazi, za Mandalorian seriju, kad sam još najavili, sam bio mnogo hajpovan, a zamis tek sad. Pa znam, zato baš i govorim. Mislim da, da će da, ove, da. ove informacije sve ti se više dopadaju. Da, da, da. da Pogotovo da. videvši Bobin, Bobinu prisustvo u sredpovima i šta zapravo se uspeva da radi i koliko, da. je, koliko je bitan, a opet neforsiran. Tako da, da, ovaj, da. ovo je taj period za tebe, ovo je tvoj period. Da, da. Star Wars da, materijala, definitivno. Ovaj, tako da. Radimo se sept, decembru, definitivno. Um, da? Da vidimo seriju Han Solo, <laughs> Bobi. <laughs> A i zanima me, vidiš, ništa se ne govori za Mandalorian sezonu 3. Da, da, e, to, to mi je čudno. Zato što ovaj um, zato što je zato što ono ipak ništa nije rekao. Mislim, o, nje će biti pre ili kasnije, ali Mislim, ne bih ja volao da, da to ćemo, ostane ono po strani. Se, sad ćemo svi direktno referencirati na to pitanje. Ovaj, ostalo nam je da se dotaknemo serija Obi-Wan Kenobi, pošto i, i kod nje ima dešavanje, verovali ili ne. Ili što bi rekli na Facebooku, verovali ne da. ili verovali da. Li ne da. verovali ili da, da, to, to, to. Uh, dosta slika sa seta stiže se serije Obi-Wan Kenobiju, a ono što je svima zajedničko jeste da glupci nose crne kapute preko svoje kostima. Pazi čuda. Uh, na nekim mm. od slika koje su slanile na Redditu, vidi se žena u uniformi imperialnog oficira, a glumica dosta podsjeća na Indiru Varmu. Ako je to zaista ona, onda je ovo potvrda da ćemo je gledati u ulozi imperialnog oficira, da ne kažemo oficirese. Pored nje, na, net, na setu je viđeno još glumaca u imperialnim uniformama, kao i onih u oklopima Stormtroopera. Slike smo vam dali u članku na Holonetu koji se zove Serija obi slike sa seta i drugi deo ću sada ovaj se kasnije na, na ovaj referenciram. Um, Laki, mislim da možeš da vidiš te slike. Da, da, da, da. Ovaj, onako, uh, meni, je, meni ovde, mislim, kao, vidimo, vidimo i onoga Gregora, koji je potpuno, kako treba, pokrio svoj kostim. Da, da, da, da. Da se da. ne vidi. I vidimo se ostale koji se nisu trudili da pokrivaju. <laughs> Da. da. Ovaj, definitivno se vidi Stormtrooper, definitivno se vidi, uh, vidi se Oficiri, nekoliko da. imperialnih da. oficira i vidimo Indiru Varmu, uh, mislim ja sam gotovo siguran da je to ona, jer liči na slike koje smo videli njene do sada. Um, imperialna uniforma je jasna, nosi čak i ovu kapu. Kapicu. Da. Oficirsku, da. I šveps neki, ako se ja ne varam. Da, da, i to usput. ovaj, kao, ovaj, kako ide ono, muškarci znaju zašto, a imperialni, da, da, imperial, da, da, imperial... Da, oficire se znaju zašto. Znaju zašto, da. da, ovaj, da. Šal na stranu, ali da, uh, što sam teo da kažem, um, samo za iskusne. Uh, da. <laughs> Sad imam pitanje za tebe. Kad gledaš ove kostime, meni je ovo mnogo imperije za obi Bilanu. Da, da. I opet to je ono što, što se, ja, čega se plašim. Mislim, on će da ide to je, to je ono i potvrđeno manje više sa Tatuina i sad mnogo tu imperije mnogo, ja ne znam, on će da te imperacije sve ili treba da, da pobije ili će, ne, ne znam, zato što oni ne smeju da znaju za njega i ne znaju za njega u epizodi 4. Da. Tako da ne znam, ovo baš mi je pipavo i baš ovo mora da, ako su već hteli da idu tom rutom, ono baš moraju da paze na svaki detalj. Uh, iskreno, jako sam skeptičan uh, za ovu se... Mislim, nisam da skeptičan da će biti loša, ali opet... Skeptičan da će previše da ode... potencijalno ume, preveliko mešanje imperije. Da, i za, za potencijalno ono razbijanje kanona, kako ti kažem. Ono, i, da. Z, e, to je, mislim da je onaj fan servis radi fan servisa. Oni hoće da urade uh, duel između Obi-Wana i, Ana, i ovog Vadera, jer eto, imaju Juana za, za seriju, pa što ne bi, zato što pa to fanovi bi hteli. E sad da li to da ima smisla, uh, znaš ono, pa, e, ne, sad to manje bitno. Nekako mislim da će opet, ako se taj duel desi, a desit će se po svemu sudeći, a, skinuće taj emocionalnu tu težinu sa ovog iz epizode 4 duela. Pa ja mislim da će potpuno da je obriše, iskreno. Tačnije da, da je obriše, da. Jer ovo će vratno biti ono i, i, i, brže i flashije, razumeš? Da, i više epik, verovatno, zato što... Da, i... Zato što I ne znam. je moderno. Da, da, jako sam iskreno skeptičan sad za, za ovu seriju, baš zbog tog. Mislim, opet, ako se to sve uradi kako treba, ajde, mada opet, ja nemam ideju kako bi to, ovaj, na koju foru bi se to sve ovaj, napravilo, ajde, ako imaju neku ideju, mm. ajde. Ne znam, I opet ja ono, isti... previše imperije, znaš. Da, da ne, verovatno ćemo ti reći za nešto da ima previše imperije, prosto je neverovatno, ali... Da, kada, e, ali kada, eto to se desi. Ali kada posmatraš stvarno ovu seriju, uh, Obi-Wan bi trebao da bude, ono, Tatooine, dešavanja na Tatooinu. Ono, um, Sand People, bla, bla, bla, bla Taskeni, da, ovo ono. I, i, znaš, ono, znamo da je Debra Chava angažovana, znamo da je Dave Filoni kreativni izvršni direktor, da on bi se treba da aminuje sve živo. Znaš, kao nekako, i da je to on zapravo već pola, više od pola godine, zapravo skoro već godinu dana radi to. Uh, znamo da Debra Čao voli akciju, da je ona akcioni reditelj, da ona voli te akcione scene, da to je meni sve okej. Okay. Ali generalno gledano... Uh, Ja sam mislio da će ovo biti znaš, ono kao ta neka introspektor, introspektivna serija. E, ono da on, to, to naš... sam i ja isto mislio. Ali ispod... A možda neki flashback na Clone Wars, znaš, ili... Da, to mi isto e. okej, okay, ali, znaš, sad da razmišljamo o ome, posmatramo ovo sve, uh, vidim, uh, mislim, znamo da se Hayden vraća kao Vader. Da. To je, to je potvrđeno, mislim, to je rekla Kathleen Kennedy. Ali kao, okej, okay, da li to onda znači, mislim, sad jedino što mi onda tu ide, ima smisla možda, jeste da samo, da možda neće biti Imperija, u smislu da će Imperija biti oko Kenobija, potencijalno, a, već da će postati paralelna linija priče koja će biti vezana za Vadera i Imperiju. Da, da, pa jedino pos, u tom ali ako slučaju, ali opet... paralelna linija priče koja je vezana za Vadera i Imperiju, to nije serija obi wanu to onda to, serija e, to, to, to, obi i Vaderu. I Vaderu, da. Da, i onda to opet nekako nije to, a mogu da ti kažem da, ne znam da li si video taj, taj video, Uh, imali su Zoom poziv Juan McGregor i Pedro Pascal. Uh, da, ali nisam, nisam gledao. Ovaj, I rekao je Juan McGregor da je, da je prolazio na setu pored Stormtroopera i pored Java. Dobro, ajde, na, to na, kao na Tatooineu, ajde. Da, ali, ali Stormtrooper na Tatooineu. Pa, ovi Sand Pa da, ali, znaš kao, uh, ok, jedino da on njih izbegava na određeni način, pa da kažeš da. kao, da. ok, Imperija ne znam da je on tu, ali... Znaš, kao opet mi je to sve nekako jako blizu granice. Pa jeste, jeste. A vidjet ćemo sad Nadam kako će da oni to Nadam se da će dobro, jako sam skeptičan. Uh, iskreno, i ono što mi zapravo trebalo da bude glavna tema o, o, o ovome mi je zapravo otišao skroz na stranu, to je Indira Varma. Da. da. ja sam ti već rekao svoju ideju šta mislim da bi ona mogla da bude, jer mi to ima smisla, zato što ova serija se dešava negde oko 10 godina posle Osvete Sita. Da, da. A, što je negde 10 godina pre Javina, tako, plus minus. Pa da. A, što znači da u tom momentu Ray ima 30 godina. Plus e, minus. E, ali vidiš, opet i to mi je onda opet, ako jeste ona Ray lon, i ako bi ona znala onda za Kenobi, ona bi trebala da preživi. I E, Znaš, opet, se tu prekuje. opet sad imamo pitanje, da li će ona dobiti, da li će sad to biti, da li će ona biti taj, taj deo koji se tiče Anakina, odnosno uh, Vadera, gde će on njoj da daje neke zadatke, gde će ona da ide negde, ali kao, zašto bi ona bila sporedna uloga Ray Sloan da u Kenobi seriji, da nikako ne, nikako ne bude nikakvom kontaktu sa Kenobijem. Pa to, to, tako da možda i neće. Otvara, nekako otvara te situacije gde mislim, ok, ako nije, onda super. Ali malo je jako teško da je ona, ajde, teću tako, tamnoputa dama, uslovno rečeno, koja je 30 godina, uh, odnosno 10 godina prilike zjavin imperialni oficir da nije Rejslovan. Malo je teško, znaš i da je veća uloga. Mislim, jedino ako ni neka manja, ovaj oficir je sa neka manje značajna pa da kažeš ajde. Pa ne, mo, možda i nije, nego su oni samo hteli da imaju malo taj diversity, pa kao eto. Moguće. Tako, aš možda je neka ono totalno nova. Moguće, moguće. Mislim, znamo da je Reslon ovaj, bila u tom nekom periodu ono sa Vaderom, njegovim Star Destroyerima putovala. Imao onih kratkih priča. Da, da, da, znam. Kanon. Ove, ali generalno, ne znam, ako malo sam skeptičan, mnogo mi ovo imperije za Kenobi seriju. Pa da. Ili su da, samo oni jedini mogli biti da budu slikani, nisu, nisu vodili računa, pa ne vidimo sve, ali malo mi je, malo, malo mi je mnogo ovaj, imperije. Ali vidjet ćemo, ajde. Možda, na, možda, nas, možda nas obraduju. Da, da. Uh, Srbija Bivano je trenutno u procesu snimanja u Los Angelesu, međutim izgleda da će jedan lik izostati iz nje. U gostovanju kod Jimmya Kimmela, gde je promovisao svoj Netflix film The Ice Road, uh, Liam Neeson je dobio pitanje da li će se pojaviti u seriju Milanu, a odgovorio je sledeće. Čuo sam da će Ivan raditi seriju, ne, ne verujem, nisu me kontaktirali. Nedavno je u knjizi Star Wars Skywalker Family at War data informacija o tome da je Obi-Wan 10 godina nakon osvete Sita uspe, uspeo da ostvari komunikaciju među sile sa Qui-Gonom, što se perfektno poklapa sa periodom kada se odvija ova serija plan je da Serb Vanu se pojavi na streaming platformi Disney Plus sledeće godine. Opet sad, znaš, kao, ako zaista nisu Lijama Nisona ove ovaj Ja ne, onda, ne, ne znam kad bi onda... Jedino ako on, jedino ako on baš jako dobro pokušava da krije. Ja mislim da... Ma da, da, ma da, pokušava... kažu, ma da, ma da kažu da nije, ma da kažu da nije briljirao ovaj, u, tom, u ovoj priči tipa nisu me zvali. Ja mislim, zato što je slična fora je bila i sa Ivanom Gregorom. I on je isto rekao, ne, ne, ne, nisu me ništa zvali, ali ja puštam zato bradicu i kosicu, ali ne, nisu me, nisu me zvali, ne, nema ništa. Da, da, da. I onda se ispostavilo, da. da, mi bude bradica da, kosica, da, baš takva koja je. Da, baš da. takva. Da, o, ja ovaj. mislim da, da on tu ovaj, samo neće se otkrije, ali da se ne daj Bože ispostavi da stvarno ga nisu zvali, onda, onda ste vi druže promašili baš, baš onako lepo. Da, ali o, obzirom da to rade ono i Filoni, ja mislim da ne bi tek tako da, e sad, izostavio. Ima dva razloga zašto mislim da, da, da blefiraju. Jedan je, ne bi objavili knjigu sada, u kojoj piše objavanje nakon da, 10 da. godina, da. uspio da se, znaš. Da, Drugo, da, da. Uh, Liam nisu ni dolazio da gostuje, da daje glas koja god. Da daje glas, koja da, god, da. Da, Znači, da. nemoguće I ne samo u Clone Warsu, nego i u Rise of Skywalker. Dobro, da, ali mislim, ok, ali kad gledamo baš ono da je morao da dođe da više rečenica kaže. Da, da, da, da Ne da, da kaže, ne znam, Ray ustani ili šta god. Da. Gde da su mogli da isteku iz nekog drugog filma pa da samo ubaci. Da. Ovaj, ovo je onako baš konkretna priča. I, i, i oni su tad mogli da nađu bilo koga ko će da dabluje glas Liamu Nisonu. Oni su da, dobro da, da, da. Nisona. Da, znači, malo mi opet mislim, kažu kolege iz Star Wars News Neta da nije briljirao u, u, želji, u ono baš da kao krije da nešto, kao bude ozbiljan dok to govori. Tako da možda i nije istina. Možda, možda su ga zapravo zvali, ali ako nisu, ako se ispostavi da nisu, uh, jako bačna prilika. Da, da, jel kad ćeš drugi, kad ćeš u drugom prilikom da ubaciš njega ponovo, osim sada u seriju o jebenom obilanki nogu. Gotovo kad pričamo o, o introspektivnoj Introspekciji, seriji. da, da, da, da. Jer to bi bilo ključan, ključan moment. Da, ovaj... Da, da, da, da, da. Tako da... Ja da. mislim da će da, da, da bude, samo oni to kriju, jer opet kažem, pa, za razliku, opuštena bi pa, bila sva, sva, sva, sva Stellan Skarsgård nije na ovoj seriji. Već, da. već bismo znali. Da, da, Gregor, da je da, ovaj da, da, Liam Neeson. U kojim je scenama, s kim da, je. Da, da, da, bukvalno. Mislim, šalim se, ali znaš kao... Ovaj... Da, da, da, da. da. Um, I za kraj, Laki, još jedna serija koja je u fokusu, odnosno, koja nam je malo spala sa radara, ja bih rekao. Uh, prvi prikaz projekta Star Wars Visions će biti na Anime Expo sledećeg meseca. Još jedna sadržaja streaming platformu Disney Plus koji će biti objavljen ove godine je Star Wars Visions a kako se navodi na zvaničnom Star Wars sajtu, prvi prikaz ovog materijala ćemo dobiti sledećeg meseca na Anime Expo. Panel imena Star Wars Vision Sneak Preview, jako jasno govori šta se dešava, će biti održan 3. jula i bit će na programu u ponoć po centralnoevropskom vremenu, a trajeće 30 minuta. Ovako glasi najava panela. Pridružite se moderatorki čestiti Vicencio i izvršnim producentima Lucasfilma, Jacques Lopezu, Jamesu Vau, Joshu Rimesu, izvršnom producentu i predstavniku Cubic Picturesa Justinu Liču i producentu Kanaku Shirasakiju za prve detalje i prikaz serije Star Wars Visions pre debija na streaming platformi Disney Plus krajem, odnosno kasnije ove godine. Star Wars Visions je jedan od projekata koje je Kathleen Kennedy predstavila u decembru prošle, prošle godine tokom prezentacije za investitore – Serija od 10 epizoda nam donosi Star Wars priče koje su delo najboljih svetskih anime kreatora. Objava datuma kada, će, kada kreće emitovanje serije bi se moglo očekivati na panelu, a kao prateći materijal ove serije stiže knjiga Ronin, autorke Eve Mije Kukenon, koja će biti objavljena 12. oktobra. E, Laki, ovo je onako malo da osvežimo priču, pošto sve ovome smo već i ranije pričali, O Visionsu smo najmanje pričali, ja mislim, u ovom periodu. Tema sad možemo malo se posvetimo i tome. Um, dakle, vrlo skoro nam stiže taj preview. Da, da. I ono, znamo da je 10 epizoda, odnosno 10 tih mini filmova, kako su oni to nazvali. Um, I eto, to, to znamo da nam knjiga stiže um, 12. oktobra, što negde možda nam daje i negde indikaciju kada bi mogla i serija da nam stigne. Mislim, verovatno ćemo saznati na, na, na tom panelu, ovaj, ali eto. Kakva su tvoje očekivanja od ovoga? Dakle, pošto se približilo se, a malo smo, malo nam je bilo van radara, nekako nismo pa da. o njemu. Pa mora, deluje da će biti ono interesantno, mada opet uh zna se šta je meni najviše u fokusu. Dobro, naravno. A ovo će, ovo će mi biti ono kao, pa da, ono, pogledat ćemo, može biti cool, može, može i ne da ne bude. Iskreno, sad o čemu bi se tu radilo, pošto je to antologijska ta serija, to će vratno biti neke ono zasebne pričice, sad ja bih voleo pa da bude nešto neki High Republic, Old Republic, više će e, vratno biti High ako bude, ako bude nešto, nego Old, ali dobro i opet vratno ćemo imati i Rebelse, i Imperiju, i nažalost Resistance. Da. Vreme je e, da vidimo uh, ponovo. <laughs> da. Kazuno Ziono, legenda. Uh, legendarni pilot otpora. Da. Ubici za Exegol. Da, da. <laughs> vidim koliko to ne inspirišem uopšte. <laughs> Ovo pričom onako, kao, ja sam sama s entuzijazom, a, a Lazar Milić Da, da, da. ajde, kao idemo dalje, ajde, kao idemo dalje. Ovaj, ne znam, uh, meni, meni je ovo onako, kažem, baš van radara bilo. I kao čitam vest i u fazonu... Ja sam mislio da će to tek, e, izvini što prekaj, ja sam mislio da će to tek biti za tipa za koju godinu. To, to, to, to, to, to, to sam ja mislio. Kao, ovaj, mislim, vratno smo pričali, kad smo ono, ovaj, pričali o investors pozivu, ovaj, kad smo imali tu epizodu koja je bila posvećena bukvalno samo tome Vratno smo tada pročitali datum, odnosno kad treba da izađe, ali nismo uopšte razmišljali o tome tada. Da, da, da, da. da. I sada nam je ono primaklo se i kao, wow, imamo Visions. Kao, okej, okay, kao, važi. da, da, pa mislim, okej, okay, super. Ne, radujemo, radujemo se, mislim, svakako, pošto nikad dosta Star Wars materijala, logično. Naravno. Ovaj, generalno, meni je taj Resistance stil, koji isto bio kao neki anime stil, uh, meni samo nisu prijelo one isprane boje, iskreno ostalo pa, mi je bilo i da. okej, okay, ovaj, ali ono, mislim, ta paleta njihova je, boja je bila baš onako specifična. Doduše, Vonrag je bio lepo crven, to ne mogu da se da, žalim. Da, da, da. da. Ovaj, bio je crveni u partijama moj mixing, ali sad to je nešto drugo. Ovaj, ali generalno, um, hoću da kažem da, da, da bi volao da vidim kako će da realizuju ovo. I da li će da bude to zapravo nešto slično Resistance po stilu, biti nešto potpuno novo, da samo ne biti nešto potpuno novo. Malo da bude, malo mi taj Resistance bio, onako, bio taj američki anime. Da, pa A, obzirom da... da onako, onaj istočnjački anime, znači ono da pa, bude... obzirom da to radi deset različitih kreatora, verovatno ćemo imati različite art stajlove. I to bi bilo lepo isto videti. Tako I ja mislim, mislim da će biti tako, tako da ono, neki će ti više ležati, neki manje. Da. Hoću, hoću, hoću da im srce u kartama u Star Warsu. <laughs> da. Ovaj, rankore, ja biram tebe. Šta, <laughs> nećemo to. Ovi, <laughs> ovi ne. Uh, a ova knjiga Laki, mislim ime Ronin, onako, ne ostavlja mnogo interpretacije, Ronin može biti samo jedna stvar. Pa, mene to pa- nekako asocira ne, neki, neki Jedi nešto Da, neki samurajski Jedi. Samurajski Jedi, da. da. Koji je ono disonorovan, pa sad mora da vrati čast. Da. Hmm. Opet, i naravno, a, to bi volao da bude neki High Republic, pošto je to taj, jel, medieval fazon. Da, to bi moglo da bude baš dobro. Ovaj, i, I tu se radujem zato što a, to je jedna od retih knjiga koja prati seriju da nije bataljena. Da, da, prosto... još, još da, nije još. Ali sve živo je bataljeno umeđu vremenu. Da, da, nemoj, nemoj da, da urekneš sad, da, nemoj da pa, urekneš. Kako imam takvog komentatora u zadnje vreme, vratno sam urekao, ali dobro, više sila. Ove, ali generalno da, rad, vole bi ta knjiga onako, radujem se njoj, mogu ti reći. Da, Treba da. mi da je jedna malo promena, zato što uh, High Republic, koliko god da je inspirativan kao novi materijal, mislim da se, mislim da se jako brzo je jako brzo ustalio standard priča. Aha. U smislu, a, to je bar moje viđenje, možda neko gleda to drugačije, ali mi se čini kao da a, kalup postoji da se iz njega ne odstupa mnogo. Znaš kao, jesu da, da, da, to da, razumem, nove razumem. stvari, ali opet je nekako suženo. Ne, da, da, da, da. nekako, da, da. Nema toliko tog nekog ekscentričnog perioda gde su džedaji sada prvi put dolaze u sukob sa nečim što ne znaju. I sad kao malo se sad tu... A, Light of the Jedi je bio super. On je baš imao te različite momente. Da, da, da. Into the Dark i ovaj Test of Courage su mi jako bili streamlinovani. Ovaj, pa možda dobro, to da, samo ja, možda to samo moje očekivanje bilo drugačije na osnovu Light of the Jedi, ne znam. Zato, zato bi volao da vidim da ovo recimo bude baš u Harry Publicu što ti kažeš, taj medieval pristup, jer bi ovo moglo da bude drugačije. Da, da, da. se da. negde radim i Rising Storm, ali imaćemo onu uh, Blade Master for Hire, ona će da e, da bude, to, to, ona će da- to. da ona će isto da razbi monotoniju malo. Da, da, da. Pa dobro. Mislim da ću ovaj... Gio, da, mislim. Č... Da, to, to svakako, <laughs> ovaj, ali <laughs> to, to, nije, to, nije toliko, to nije toliko centralni plot point. Koliko da, će da, da, da. biti ova ženska u ovoj drugoj knjizi, tako da. Vidjet ćemo u svakom slučaju. Generalno, Laki, onda očekivanja za Vision, Visions raduješ se, šta očekuješ? Pa da, pa iskreno ne, ne znam šta <laughs> da očekujem, ali ono, ako, evo, bar te različite art stylove, da. ono. Da dobijemo drugačije perspektive anime. Da, da, da, da. I volao bi nešto da bude u High Republicu ili Old Republicu, vjerojatno više High nego Old. Pa, Mislim, sad su, sad ja bih fokus. voleo, ali da, fokus je to, tako da... Da. Pa dobro, time smo onda kompletirali sve što se tiče vesti, nazovi pe, e, imali smo ne, ih dosta. nismo, nismo, nismo, ajde, nismo, nismo, ajde, nismo. Ajde, volimo, uh, volimo, ove tvoje, volimo ve tvoje ovaj, kečave iz rukava, da <laughs> kako izbacuješ. Uh, ako, e, ako si gledao ovaj, uh, This Week in Star Wars, prošle, ne. sad, Ma pa ne, uh, juče ja, ne, ti, ja, mislim, ja znam ti ne voliš tu ženu, pa onda neću ja da je volim. Pa ne, neću ne da volim, da. ali eto, gledam zato što, eto, zbog, zbog vesti moram, pa nekako, da, da, da, da, nekako da. istrpim. Mada, joj, ali je cringe žena, znači ja ne mogu. Znači, dam joj šansu, ali ne. Kristin Weaver, Ćao, neće, da. neće, likad, neće likad pobediti Lazara Milić. Da, da. Elem, uh, Elem. Najavljen je, najavljena je tu knjiga, jedna zove se, mislim, čini mi se zove Battles of Star Wars ili tako nešto. I tu će, ja sam sad mislio kao, to će samo da prođu filmove i to je to, ali Uh, izgleda tu da će tu biti i bitke iz stripova, iz uh, serija, što mi se jako sviđa i uh, ono šta me baš zaintrigiralo je što će biti i bitka za Exegol i ja se nadam da će tu da još malo da je da kažu ko je tu bio učestvovao, ko je kako, gde. Da, ali... Možda će malo da je, da je, da je ne znam... Znaš šta, Kolaki, ja ću ti reći što ja mislim, kasno je. Naravno, naravno. Kasno ali, je, jako bih... je kasno sada da se ispravlja Exego. Ja mislim da su oni tu imali kec na 12 u filmu. Da, mogli su oni to da naprave perfektno, da bude ono najepskija ikada. JJ, JJ je tu imao kec na 12. Da, ali imao ne. Exego, imao je prastarositsku planetu, imao je prastarositski hram, pun da, uh, statua, reljefa, statua, reljefa. Uh, imao je i Nihilusa, i Malgusa, i sve je imao. E, i onog siskog kralja Adasa je imao. I sve je jebo. imao i mogu od toga da napravi tako moćnu priču. Ne, ne samo pokazao. Znači, čak još nije ni spomenuo Revan Legion koji je Dorbar to, ajde, bar je Dobro, to kanon. Okay, ajde, ajde da kažemo sve te, sve te sitnice, ali pazi, ti imaš tako jedno okruženje. Ako možda napraviš tako moćnu borbu. Znači, po meni, ti konji su trebali ne da ne da idu po Star Destroyer, to je da idu po tom hramu po, da. I da imaju ono bukvalno fobiju od svih tih statua. I da bude ono kao, e, uh, fin ono bukvalno side, da, da. gleda da, i fin koji, ajde kažemo da je de facto force sensitive. On je trebao tu da bude manje od makovog srna. Da bre. No bukvalno da ima osjećaj kao, šta je ovo, šta su ovo. Znaš, ono bukvalno imaš nezveren njegov pogled. Da, da, da, da. I da, da vidiš sve te statue, vidiš sve te reljefe, da vidiš ono... Da vidiš kako... sit trupere koji ih ono rešavaju. Da. Onako A ne, a ne do ne, ono, idemo na konjima i Star da, Destroyer i nama je Star Destroyer ne znaju gde je gore. da, <laughs> da, otprilike, znaš. <laughs> Ali, ajde sve to, nego čak ti Star Destroyeri uh, e, su pucali tek na, na početku bitke, posla su oni stali. I, i, I kad, kad je došla nejasni. flota, a, tu vidimo ono, u toj bici, ono, taj Dorito se, mislim, oni tu nešto pucaju se, ali mi nikad ih ne vidimo onako skroz onako u punom sjaju, nego ono vidimo mi tu nešto proleti i ako, ako znaš gde gledaš i u šta gledaš i šta gledaš vidiš da su to Doritos, inače su ovako rekao bi laički da su to ono sasvim onim standardni taj fajteri. Tako da mislim da je to baš ja. Da. dosta omašeno, da je moglo da bude najepskija bitka ikada, ja mislim da smo mi recimo onom našem filmu to bi mi napravili onako kako valja, ali... A pa pazi, kad postoji tu holo eskadrila, greške da. nema, da, da, da razumeš? Da, između to... ostalog, između ostalog, da. Mislim, pazi, kad imaš laziku sa Blade Runnera u Bevingu, koji ono e, želi, da, želi da baca sezmičke granate, mislim, kao, realno, realno. Da ti meni kaže da to nije istina i da to nema, da to nema smisla. Pa naravno da ima, razumeš? Pa da, pa da, šumno. Znaš, ne bi da nas hvalim mnogo, ali tako je. Da se mu obrazimo, misliš? Da, <laughs> da, ali da, da, da. jednostavno je tako. Ali jesmo najbolji, tako da čar. Pa mislim, ono, skromnost nam je uvek bila vrlina, kao što se vidi. Pa mislim, meni, meni najveća, tako da to pa, je... Pa to, da. <laughs> da, ovaj, ali da, generalno, ne znam, nekako, nekako se uvek vratimo na te sikvale, da god krenemo, god pričamo, da, da, krenemo, krenemo da pričamo o modernim stvarima, se vratimo na sikvale, uvek pljujemo po jednom nekom njihovom aspektu i sad je da. došlo da. na vreme i bitke za Exegol. O, ovaj, ali dobro, dobro. Ja sam, ja sam lepo rekao, Kazude Ziono u Visionsu, ono da vidimo njegovu perspektivu bitke na Exegolu, to ja želim. Ođim kako Fireball gori Znači, e pa znači, da, ja ne to... znamo da li je preživeo, ja se nadam da nije. Ma, pa najbolji pilot u galaksiji, razumeš? Pa da. On će naravno preživi, ono, pod Amara mu nije ravan, razumeš? pa da, da. <laughs> Oh. Ajoj. Da, ali generalno gledano da, pa dobro, ali ta knjiga će biti zanimljiva, mislim da ta sa Pa definitivno, baš, baš zbog toga što se opisuju i neke druge bitke koje nismo videli u filmovima, što je dobro. Da, naš. da, to, hoću to da mi vidim, se sviđa baš. Hoću, hoću da vidim, hoću da vidim ovaj, ima Gandija, šta, šta pišu za, onu njegov, za njegov final stand, kako Aha. je, kako je, kako je držao odstupnicu. Znači, to mi je tako moćan, tako moćna epizoda. I on je njegov, on je njegov klon captain koji ima onaj fancy, onaj art po, po, po da, celom oklopu. Da. I naravno, mislim, ka, ovaj, kako se zove ovaj, uh, uh, mislim da mu se zvao Captain Kill ili tako nešto. Da, da, da. Ove, da. A ima Gandhi one neke isto neke fancy, ono, neke pa on oznake. Onaj po, da li ima neke fancy oznake isto i on po svojoj odori, ono, baš su bili prefinjeni do bola. Tako da, kako da ih ne voliš. Ove, ali da, mislim, između ostalih, sad pričamo o bitkama van, van ove, filmova, tu sad ima boga oca stvari. Uh, Da, sad to ne ovaj, možeš ni nabrojati sve. Da, da, da. Hoću da vidim drugačiju perspektivu Tronove opsade Atolona, da vidim kako će drugi to da opišu zapravo. E da, ja mislim da bi to odnosno, trebalo. Odnosno da onaj, onaj deo koji se tiče kopna. Da. Sve da, mi je da. jasno, mislim, Admiral Konstantin, neću da govorim ništa. Da, što, manje kažem, što manje kažem, to bolje. Tako Ove, je. Ovaj, ali ovaj deo kopneni postav, gde on bukvalno njih matira lagano, i onda dođe Jedi Devilry. Da, da. <laughs> Ali šalno na stranu, da. Ne znam, Akin, imaš ti neku ono bitku koju se baš radoš da pročitaš više? Pa iskreno, hteo bi Exagol da vidim, uh mhm. -huh. iskreno, da to se malo, da se malo ekspanduje, da bar vidim ono šta je, šta se tu desilo, a šta nismo videli, nažalost. A sad od ovih e, ostalih, pa sad evo ne znam na pamet, ali možda, uf, Hm. Možda bih hteo nešto da vidim za Džaku, recimo, uh mhm. -huh. što još nismo videli, recimo dosta na kopnu, kao da nismo videli opet što ti kažeš, ovaj, ti bih hteo Atalon da vidiš, ja bih hteo možda Džaku da vidim šta se tu desilo na on the ground i šta mhm. znam, hm, hm, hm. ima tu vratu, ja sad ne mogu da se setim, ali da, recimo, hteo, dobro, duše to je iz filma, ali hteo bih da vidim sad kanonsku verziju bitke za Korusant, ko je tu, šta, kako, koliko je bilo brodova. A na što tačno misliš? A, da pa, bitka za Korusant. Za Korusant iz epizode 3. Aha, okej. Okay. Dobro. Iz epizode 3, ali opet isto na kopnu, da vidimo kako se to desilo. Aha, aha, aha, znači, hoće da vidiš šta je bilo u mikroseriji. Odnosno, pa, znači, da. da ono što smo videli u, u Clone Wars da. mikroseriji. Da, jasno, da li je ostalo isto, jasno. da li nije. Pa, um... I, i da, da hteo bih da vidim koliko je trajala, pošto je u Legends, ona je trajala nedelju dana, ali galaktička, galaktički standardna nedelja, odnosno 5 dana, da. O, ovaj, to, to se, to se a, objasnilo u, u Republic Commando Order 66. Da. Ovaj, tako da voleo bi, voleo bi da vidim koliko je trajala ovde. Mislim, ja verujem da je ovde trajala samo jedan dan, taj, ono, ne, ili tačnije koliko sati. Ali opet voleo bi da vidim šta se tu desilo. Ovaj, verujem da je jako slično, ako ne identično, ali opet hteo bi da vidim. Da, da, da. To zvuči zabavno, mislim da vidimo Shang Ti u akciji konačno. Shang da Ti, da. da. Vidimo da li je zapravo ona tu zaginula ili nije. Lako nije, onda ona naša teorija da ona Dart Plagueis potpuno važi, zašto da, ona žena ne umire prosto. Ovaj, jer generalno oni mogu da iskoriste tu, tu priču, mislim, tu, tu ideju oko Shakti da naprave da naprave ovaj, od nje nekoga ko opet može posle opet da se pojavi u nekom pa da, momentu. Da, Zato da, što, da. Ili da naprave neki spin-off, ne znam, sa, da je Inquisitor je lov ili bog zna, možeš da napraviš čak i, možda, onda možda napraviš recimo Forsan lište, kanon. Pa recimo pre bih video, pre bih hteo da vidim šak ti da je živa nego Mace Windu-a, koliko god ja volao Mace windu ali uh, njega smo i videli kako umire, doduše ovo smo videli kako umire 3-4 puta, ali, znaš. Ali ništa toga nije bilo kanon. Da, da, da, da, da, da, da, Ono što sad trenutno više nije kanon. Sad, da, da, da. Mislim, ja ne znam da li je neka od njenih smrti kanon, da li je ona u džedajskom hramu kad Janakin Anakin probije, da li je sad to kanon trenutno ili nije, ne znam. Ne, znam. Ali ono da je vidimo opet u nekom materijalu, da što da ne. Znaš šta bi ja volao da vidim? A ovo mislim da sam ti slao, odnosno smo možda ja diskutovali o tome. Uh, ima ona neka knjiga koja se zove Complete Locations za Star Wars, mi sam prvi put se čujem za nju. Uh, u njoj je navedeno da u Force Awakens u ubici za Starkiller bazu uh, iskadirila TIE Fightera se ona... zove Tarkin's Revenge. Da, da, da, da. To sam da, ti da, baš da, slao. I kao, ovaj, mislim, super je što su nam taj detalj dali u filmovima da vidimo, mislim, ono, da su nam rekli. Da, odlično je što su nam rekli to. Ovaj. Čak, čak je to izašlo tek posle u nekoj, čak nije ni Visual Dictionary, nego nešto skroz levo, ono, ne, neki izvor, koji je to bio, gde si ti to ovaj, saznao? Na nekom sajtu random koji ono e, ti pa piše, pa to. kao e novost, ne, zanimljivost iz ratova zvezda, e ne znam, ne, ne znam da li ste znali, ali kao Tarkin je da, dobio da, nodu da. Force Awakens, wow, dobro. Kao, Mislim, to bi bilo dobro da su nekako i vizuelno, znaš, ako ništa drugo, ako ne baš da su ih najavili, to je Tarkin's Revenge, da je bar vizuelno da imaju neke, ne znam, šare ili ovo ono. A takođe... Ne može, ako taj fajteri su crni sa onim znam, belim, da, onim, da, to ne možeš da napraviš, nažalost. Ali recimo ono što su... Ali što da nije mogo da bude neki Defender, neki nešto ne, drugo, ne, šta ne, nije... Ali mogo je, mogo je, mogo je da bude, mogo je da, mogo je da bude u novelizaciji. Moglo je da bude, ali nije. Nije. Moglo je da, Moglo da, da, u novelizaciji bude... bukvalno ništa nismo dobili od... Osim, od... osim prvog upoznavanja ovaj Poa i Rey koje se zapravo... Koji nije kan. postavi <laughs> se da nije kan. da. <laughs> Tako da, da, evo još jedna stvar šta bih hteo da vidim, I kao Snoke je bio živ, živ hiljadama godina. Hiljadama godina. A, a zapravo, a, šta, on, on se snokovao na, na Exegolu koliko, pa... da, Od negde, ne znaju negde, od... negde, negde od New Hope-a možda. Da, da, da, da. Plus, ukrča. minus, razumeš. Da, se mislim, piklo. Kao, da, da. jer se generalno paljani mogu da na pristupi Exegul, ja mislim dok nije postao imperator. Pa, on, teško, kontra... da je, teško da je mogao da gradi tu sitsku priču tamo. Da, armadu, da, da, da, da, da. Pa, ko zna? Jer ovaj, al... nije imao Star Destroyer blueprint, eto. <laughs> da. Znaš, ako sad gledamo kontinuitet, sad se vraćamo na onu priču sa početka, da, ali... Da. Evo, evo sad još jedan plot hole mi je sinuo Ne, ali znaš kao sad razmišljam, kao okay, on nije mogu da izgradi zaista klas Star Destroyere ako ih nije, ako oni još nisu bili izmišljeni. Star Tako Destroyeri je, kao Star Destroyeri. Znaš šta je tu problem isto? Ovaj, što ja mislim da oni zaboravljaju da su zaistoni veći od običnih Star Destroyera, a e, Rose kaže, ja, pa trebam da, studiram, da prostudiram ove spekove za stare Star Destroyere, ali oni nisu ono, oni su veći dosta, imaju ono sranje. Ja, e, ali čekaj, čekaj, čekaj, to je Rose. Da, Ani ne je... Rose, Rose, to je nešto drugo. Da, nju, da, nju, da. Ću, nju ću, nadam se, da oborim u trećoj, u, u četvrtoj rundi XTC-a. <laughs> Stable. A ovo ostalo nadam ćemo lako. e, ovaj, šta sam isto hteo da vidim za bitku za Skarif, šta je radila zelena eskadrila? Pošto i ona se borila tu, a nismo je videli. U novelizaciji kaže da ima zelena. Aha, pa Tako ajde. da, ajde da saznamo i to. Znaš ko sad razmišljam kao šta bi sve mogli da dobijemo u toj knjizi da nam zapravo bude nešto korisno. Jer kao recimo sad, uh, i uvek posmatram troko s druge stvari koje znam vezano za Star Wars, evo sad pričamo o ovom Tarkin's Revenge. Um, znamo da je, mislim, znamo da je, da je Fantasy Flight u recimo X-Wingu konkretno gurao gomilu stvari iz kanona i Legendsa, mnogo, mislim evo imaš taj Fantome, imaš taj Agresore, imaš ne znam koji brod tu još, Alpha Class, Star Wing i slično, koji su Legends brodovi. Decimata da, da, da. isto, Legends brod. Ovaj, imaš neke pilote tipa Sunterfell koji su iz Legends, nisu u kanonu još uvek. Imaš opet sad tu, za ove pomenute brodovi isto imaš gomilu pilota koji nisu kanon. Uh, za Defender imaš Rexlera brata, Colonel Veserija, Countess Ryle, to su likovi iz Legendsa koji da, su Legendsu da. bili aktivni. I sad, na primjer, razmišljam, ok, Fantasy Flight je uvek nitpikovao te stvari. I onda mi je nekako fascinantno kako nisu, recimo, stavili uh, umesto, ne znam, sad lupam primjer, zato što je to ono što ja trenutno igram, pa mi sad to došlo kao ono, Kes na 12. Zašto umesto Epsilon Squadron Cadet ili Zeta Squadron Survivor, zašto ne Tarkin's Revenge Squadron Pilot, da se zove? Generic Recimo. Pilot generic recimo, pilot. Da. Recimo, znaš ono, pročitaš uh, Tarkin's Revenge Squadron Pilot, kao, wow, ovo je nešto cool. Znaš kao, da? bez obzira što je generic pilot, kao ono, stavit ćeš ga jednog ili dva na tablu, ti trebaju kao blokeri, jer ti treba nešto da ti popuni listu. Ali kao, uh, Tarkin's Revenge, znaš kao, zvuči jako. Da, da, zvuči super, pa da, da, slažem se, slažem se, ali... Ovaj, pogotovo što imaju oni, mislim, te tu eskadrilu kao generic pilote, te što su se tukli iznad, iznad Starkiller baze, ali koliko ga briga, kao to sad nije u ovom momentu nije bitno. Ovaj, mislim da su to mega skvodrani, sad moram da proverim to, taman. A ti, Laki, taman, ovaj, možeš da nastaviš uh, da nastaviš ovaj naš rent. <laughs> A ne mogu, dosta je. Dosta za ovu epizodu. Joj, prelepo. Znači, iz, ovaj, iznerviram se. Ali evo, evo ovaj, jednu radosnu vest mogu da kažem, Aha. da sam otkrio e, a, e, onaj, e, onaj monomix, monomix uh, New Hope-a, odnosno šta je taj monomix, uh, onaj baš prvi, najprvi. To je ono što kupite u zdravoj hrani pa jedete. <laughs> Da, da, da. Ne, ne kažem na telo. da, da, da to, to je mix, sound mix uh, New Hope, onaj baš u Riđiđi, na, najprviji od svih, gde imaju neki alternativni zvučni efekti. Uh, što sam mislio, recimo, da u originalu nisu bili, ali su u stvari bili u tom mono mixu, Uh, mi znamo za ovaj stereo mix. To on je izašao nekoliko meseci posle tog prvog, ovaj, zbog tog sad surround sounda u bioskopima tada. Uh, pa su imali ta dva sound mixa. Tako je, to sam otkrio da imam u ovom Despecialized Editionu kad sam, kad sam ga skinuo još pre 100 godina. Nisam ni znao da imam, baš sam otkrio to pre neki dan, tako da i sad opet moram da pogledam epizodu 4. A, a mnogo će te teško pasiti. A znaš zašto? Zato što onda ako budem pogledao tu jednu, onda moram sve, svih šest da pogledam, plus Rogue One. <laughs> Znaš. A što ne solo? Uh, pa zato što hteo sam baš da pogledam u čekaj, Skywalker čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, nećeš Kiru. Nećeš da ne, gledaš, ne, ho, nećeš da se diviš hoću, Tira na lepoti. E, hoću, hoću, hoću, hoću. Ali, pogotovo, znaš... Pogotovo u svetlu World of the Bounty Hunters bi trebalo zapravo te vuče da gledaš solo Pa vidiš, u stvari, e sad, e u pičku materiju, sad moram sve da pogledam. <laughs> Svih šest, tačnije, i Rogue One i solo. Da, da, da. Ali ovo ostalo... Jasno sve. Pa dobro, znači, onda da ovim privodimo polako kraju, šta misliš? Pa da, mogli bi. Da, podsjećamo se još jednom da smo od ove epizode zvanično Radio to Invest vam je dostupan i na Deezeru, tako da koristite Deezer, možete tamo da nas slušate. Tako je. Ovaj, a, naravno, sva naša pitanja, željarske pozdrave, a, ideje za o čemu bi sledeće mlakija mogli da rentemo u narednim epizodama da. predlog za neke teorije koje ste našli ili uh, nevezano pitanje vezano generalno za Star Wars, za rad Holoneta, za uh, neke filmove, serije, šta god da vas zanima, eto šalite na mail holonetcrbelđame.com, možete pisati u komentarima na sajtu za konkretnu epizodu ili na društvenim mrežama putem direktnih poruka na Facebooku i Twitteru, e, handle je Srbija i naravno najvažnije od svega, priključite se našem Discord serveru da pričamo o raznim temama, tamo počeo od najmanjih setnica u ratima zvezda pa do nekih uzbiljnih tema, tipa smisla života ili zašto je palja to što jeste, jel, smisla života. Ovaj, e, kaže, svi, svi su Star Wars glumci bili mladi, samo, bio, samo je John McGregor bio Isus, Isus kad se rodio. <laughs> ovaj, da, e, da, time, time ćemo završiti ovu, ovu a, 106. epizodu i a, do sledećeg gledanja slušanja ostanite u skolonicerbija.com. И запамтите. Де ти бана, бре!